Ашиг. Татарин Федорович. Байнгын нэг хараад хэлсэн болоош. сайн үзэл хилээ шав. Юу гэж хэлсэн? Писта, писта, писта. Ахаа, писта, писта. Би нүнэ. Надаас суудсахгүй. Аа нэр солонгос солоо. Монголоор how to uh, suck my dick яаж хэлнэ гэсэн чи би. Чи миний боо хөх гэсэн аахгүй. Гэсэн дээр өөр яг амар солонгос өстө. Сонсонготой амар хятад чиг яар хэлээ шээ. Чи ними баа хөө. Яг ото. Шээ. Ними ними баа хөө. Шээ. Чи хүмүүс ягаад ганцаараа нэг хоёр орны хүмүүс танилцаа ягаад дандаа хараад өгөрөө гэж мэдгийг хүсдэг юм бэ? Тэр мөтө гоё биш үү? Хөвчлөлтэй ч юм уу? Үгүй ээ. хамгийн түрүүнд юу боо гэж яаж хэлдэг вэ? How to say fuck гэж гэж одоо зүгээр. Би өнөр нэг порны фактуудыг үзчихсэн охины бичлэгэн дээр тэгсэн чи юу вэ? Хэдэн амар том юм судалгаа явуулчихсан юм байна л да. Одоо 20 насны хүн заяа ерөөс хязгаарч амьдралдаа ерөөсөө. Миний сонсож байгаа болоо. Чи миний баах. Тамирштейн, Тамира нэмэрдэ. Тамира. Ана бано. Сонсож байна уу? Өдөр манай ингээ орс хүүхэд чи хим хим блээ. Бэд. А? Э? Антоно. Тийм, Максим баха. Амар гоожор байсан гэсэн дээ. Тийм, ста. Ста сэтгэжэл нэг амар арьс өнгөний ялгарл шатсан жоохон хэцүү байдаг хэрэг. Яг нэг ганц нэг байгаа Орсыгаа дээрлэх шахаад. Жоохон жоохон өөрөөр харьцсан мэрцэх шахаад. Хүүтэй ярьсан мэрцэх шахаад. Оосаа нэг яг хэлийг мэдэхгүй болохоор хөөхтөө тэгэж би баахтай бас нэг давшин мэдсэн. Манай байрныхаа анаам сахилахгүй хөөхтөөд байсан хол тэгэл цэцэрлэг цэцэрлэгүүдээр ингээд хашаан дотор нь ороод тоолж моглол тэгсэн чинь нэг нэг өдөр нэг хитэ Америк хөөхтүүд ирсэн байсан байхгүй юу? Нэг 2 3 эрэгтэй тэгээд нэг дөрөв мөрөн эмэгтэй ч юм нэг тэгээд яг бидний үеийн жоох тэгсэн чинь зөвөрл ягаа чинь бид нар тэднийг зодох гээд байдаг ш Зүгээр би би араас нь хөөж мөөж өшгөлж мөшглөө шагаа нэг нь. Йоо. Тийм бодхоор бүр муухай муухай юм шиг байна. Тэгэл тэр Гэтэ тэр хүүхдүүдээ нэг хэдүүлээ нэг хөл өмгийн секцэнд явсан шүү дээ бэлгээ. Санжна уу? Тийм тийм. Юунд явааш. Улаанбаатар их сургууль. Тийм. Тэрэн дээр нэг Америкт өгдөг гэсэн санаж байна уу? Америк охин мохин тоглоод байдаг гэсэн. Аа, тэр хүүхдүүд шүү дээ. Тэр хүүхдүүд байсан юм билээ. Би дараа нарсан чаг нэг эрэгтэй мөн байдаг шээс. Гэтэ бүр миний яг өшгөлж исэн эрэгтэй бүр арай надаас арай том бие мэттэй болцгийг Америкс талахаараа. <laughs> Бүр нэг Аазтаас арай жоохон том болч болсон. Арай сөрдмөр болсон байдаг шээс. Гэтэл тиймэрхэн бодгоор бүр новшин мэд шүү. Яах гэж тэгчихсэн бол. Бас сургууль мургуулийн цонх хагалчихсан бодгоор. Зүгээр л 15 автай тахт миний зүгээр л тийм үнэхээр бүр нэг навши өгчсэн юм тий. Ямар азар цагтаа мэгдэт баригдаг юм шүү. Өгрөө барил дөхөө үст тийм үү. Яа, шүнч нэр тийг сахилгаггүйт гэсэн шүү. Зүгээр л наад захын зүгээр юм годомжн зүгээр юм умар тий цацаал ингээл юм вандал хийждэг шээс тий. Аа тий. Нэр мэрээр спрейэр моб мөвмөнд цацж байгаа. Тэр зан озрын үзэн тэр цацж байгаа. Тэр арай хэтэрсэн юм. Ууслаарай. Одоо ингээд би яг зарим ингээд бас нэг хүүхдүүд ингээд нэг яаж батсан байдаг шүү дээ. Зүгээр ингээд гадар явж ангууд нэг юм замын хажуудыг зар байдаг шүү дээ, тэ. Тэр мөр ингээд хутгаар ингээд зөсч мэлсэн байгаад тэ. Яг өөрийгөө бодчихаа би л яг юм новшин гэдэг. Миний үлдэх хүмүүс хараад бас яг ингэж л боддог лээсэн бах та гэлээ. Нэг нэг шот шаах уу? <laughs> Юу юу гэж чадахгүй чадахгүй гэж чадахгүй. Чи шаавсаа л та. Гэр орондоо хайрын шүтээ. Baby. Ганц шот ш та найзууд. Чи шот <laughs> шаах гэсэн. Чи өөрөө уухгүй хаа уурга. Ярда хүмүүс ингэж нэгнийгээ архинд уруу татдаг байх нь шүү. <laughs> Ганц л шот гэж уруу татна ашиг. Дараа нэг мэтгэдэг л те тамира гэж. Мань бүр амар архич болч тээ. Муухан шиц. Тамира өгсөө чи наа таньж гин үү? Тамира тэгсэн чи яг лимүзнээсээ бууж. Аа чи хэм бэ юм уу? Алтар пиц дамын гэсэн чи. Бэлгөө шүү дээ. Аа шахаа заа тогс. Тогсын. Ста. Оо, бага муу наач. Наач юу юу ярих вэ? Хизээ ярих вэ? Миний 100 чи зиндэвтэр их уух уулах дуртай байсан тий. Тий яарч утгагүй тий. Тий. Зүгээр л доод авчихсан өөр уух цаар харц уух шахт. Чипсээс авч өгч. Чи өөр уухгүй юм чи. Надад гоё гоё. Надад аим гоё. Тэгснэ шүү дээ хэсэг зүгээр чи октод руу яриад зэр нөгөө өрөөндөө зүгээр алга болчдаг байсан шүү дээ. Гарч ирсэн уудаг байсан. Удаашаагаад амар ууж ууж ирсэн аа зүгээр гарч ирсэн ээ. Тэгээ уцаа харастаад идэг шүү. <coughs> Хүснээсээ Угаасаа ингэж сонсож ирсэн үү? Mountain Dew ханаа, Mountain Dew. Тэгэхгүй арай өөр болчихсон уу? Бэн жоохон жоохон чангаар уусан. Аа, тийм баха. Би бүргэр авсан байхгүй юу? Өөрийгөө сонссон. Нэг хүнсэлдүр тартаг бүргэр өгдөө штэ. Аа, тийм. Гэсэн чи яг ингээд хугацаа навсан чаг өнөөдөр их байгаа байхгүй юу? Хамгийн шинээрээ. Тэгэл аа заа гайгүй болох гэлгэрт очиод халаагаал идсэн. Нэг хазаад л нэг сонио амстай. Тэгэл хазсан чинь бүр шүү бүр идэж болохоор заwaan заа ингээд талхаа нэгээ цогсон чи талхан зөр хөгзөрцөн байдаг шээ. Шааша алраад байгаа зүс та тэгэхээр. Зүгээр л Тэр одоо нөө юм өмнаас нөө Sweet Kitchen гэдэг нэг Facebook-ийн групп дээр нөө нэг бавгатай чихэр өнхрээд чинь нэг Орсын нэг тийм дөрвөлжин чихрүүд. Тийм. Тийм чихэрнээс зүгээр юу гарч ирсэн? Үт амьд үт гарч ирсэн байдаг шат. Шал та. Ямар сонио газаас гарч ирдээ. Гэтэ ер нь ингээ хүнсний юмнууд бүр нэг хог шааж энэ. <laughs> Яагаад ингээ яарад юм. Нөгөө 2000 санд мэдхүн. Тийм тэрэн дотроос сургууль дээр үт гарч ирсэн шүү дээ бас. Нээс ингээ яг яг итгэгээ ингээ нэгсэн байдлаас чи үтэн бүр яг ингээ их бүр харагч ирсэн гэсэн. Тэгээд хараад ийцэн цагаан орох бай. Та нар цагаан орхон харжсан уу? Баасан дээрээ жоохон бахт амар цархаа цагаан орхот шахаад идэгсэн. Ер нь жоохон бахт түүхт болгол цагаан орхот гэсэн дээ үү, тийм үстэй. Шалтаа. Цагаан орхотнууд байна уу? <laughs> Зүгээр луун түүхийн мөхийгээр нэдэ зүгээр те карантинаа сууж муугаад ч юм эсвэл карантинаас амар одогс эсвэл зүгээр охины хашныг долоож молооч л те цагаа орохотой шатчих цагаа орохотой охины хашныг долоож л тэр үхтийн сорж идэж шээстэй хошноос нь. Э, тэр өндөгнүүд нь ингээ бүр ингээд аманд орж идэг шээс. <laughs> Тэгмээд ходоод нь дотор нь яг ингээд яг үрдж мөржээд тэмүүлтийн нэг л ингээ хошног захтанаад байдаг гэсэн та нар. Яг ингээ баачаад харсан чинь нэг жижигхэн цагаан юмнууд цагаан ганц хоёр юм ингээ зэрэг явж идэг ш. Йоо. Бисэд гэж. Чиний амьд вирус гэж аах гэж. Мэн ч ямар бохир юм бэ. Би ч юм цагаан орчихсан л да гэтээ тэгж яг хорхон морхон харж байгаагүй ш. Цагаан орчихсан зүгээр л нэг яадаг үзэ захтанаад байдаг үзэ тий. Тий. Гэтэ миний өтнөөс бүр амар <laughs> миний өтнөөс. Гэхдээ зүгээр захтах чинь зөөр юу штэ гимороод штэ. Доктор мах жоохон ирэхэд минийх тэр захтанж байгааг баасан ч өвтөөсөн гэж. Үйт миний хошногыг гжигдээд байсан. <laughs> Амьдэрч яддаг шээс тэр дотор. Тэр дотор аж дээрээ шахаад гэр мэрээ засаал сайхан те хүүхд мөхт яг те амар амьдрал зохиожсэн чи яг усын таташ гэж. <laughs> Бага гараа. Parasite гэдэг ямар сонио сонь тавьсан паразитууд. Бүр хүний биед бүр 20 хэдэн нэг организм дотор л амьдарч чаддаг. Яг нэг өөрөө суддаг. Яг л чи бүр яг амьд амьдэн шүү дээ. Яг л ус төрчих. Аа нэрэ тийм биш. Уус чи паразитууд байдаг шүү дээ. Бүр ингээ ховстоо бүр ижлээ шашдаг. Ховстоо удирддаг. Та нар нэг фонгус фангус паразит мэдхүү. Мөөгөн зэрэг паразит. Тэрэнд нь шоргоол зуртчихгүй тархины үйл ажиллагаа байхгүй болоод сургаал утахгүй алхаад байдаг. Чи мэдгүй юу? Зомби болт юм уу? Зомби болчихдог. Тийм бараг зомби. Тэгээд чад өндөрлөө авирчдаг тэр шоргоод. Тэгээ өхөнгүүд өгөхтэй нэг юмнаас ингэ амар хүчтэй зуураад тэгээд өгчдөг зөө. Тэнгуй толгоноос нэг юу мөөгөн цэплэх цоолж ингэ амар урт юм ургаж. Зөвхөн шоргоолцож шүү дээ. Зөндөө хорхоноод гэдэг болсон. Тийм. Тэгэхээр тэр мөөг зөөр тэр шоргоолцыг өдөрдөнгуудаа юмн дээр гаргаад амар сонирм байна. Тэнгүүтээ өөрөө тэнчэнэ ингээд яг амар заваа харагдсан юм билээ ёо. Би нэг Тарцаанаас дотроос ингээд гарч ирсэн. Мангар утны хар юм зүр цоолоо гар. Хурцсагцсан мөчлөг байхгүй. Зүр ингээд лонгол ингээд ингээд ингээд ургаа гараад ирдэг шээ. Тэгээ бас нэг би нэг парасит харж ирсэн. Тэр нь болохоор ингээд ёо чичг яг юм бөөс чиг бийтэй заяа бөөс чиг. Тэгээд э, загас идчихэнгууд за яг ингээд залхихын намд нь хилнээс нь ингээд зоог ингээд хазаад ингээд үлдчихдэг заяа. Амстэр нь хилэнд нь э, хилнийхэн зас хилнийхэн засаа нууж ууж уусараад хилийн бүр атагаа таслаа. Хилэн ингээ байхгүй болонгот өөрөө тэнцэн суурьчдаг. Аман дотор ингээ зөөрл орхооны эзэн юмдээс ингээд булааж идэл хэлж тэгж амьдэрдэг. Тэгээд заримдаа ингээд орхоо загаас сонс орчингота амын ангууд яг аман дотор зүгээр нэг өөр нэг орхоо ингээд бэйж идэх шээс урдаас ингээд хараа. Йоо. Амар амар алах хэрэгтэй тийм юмс та. Нилээ том юм байдаг тэгвэл. Нилээ том яаж чадах. Яа гэж. Том иймэрхүү нэг хурууны иймэрхүү орхоо нэг цом том цом орхоонууд байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү. Тэ хамаагүй заwaan бийтэх шээ. Яа яг нэг өвтмөт бүр яалч заwaan юм байна. Амар заwaan шүү дээ. Insect угаасаа тэгэл. Тэгээд одохгүй ирэх бас заа. Одохгүй гэхдээ идэх идэх цаг ирэхэд ирэх үед биз та ингэж бүр хэд их population өсөд. Тэгээ бүр хэцүү дээ. Тэгээ мах захаж хэцүү болоод юм. Уусаа хэд чинь тэгээл шархоо морхоо шат юм шиг нохоо мохоо. Тэгээ орхоо морхоо хамгийн гол нь амар тийм ямар ч зүрх яг зүү орхоогоо идэд тэрний хэлэх юм бол амар биен сайн гэж зүгээр ямар ч тийм жирийн махнаас ч илүү healthy бараг жоохон healthy гэж хэлсэн нь юу баг fat багтай. Өвшөөш нөө юу л өвчлөх баг өвчлөх мангад намаагүй баг. Тийм. Үхрийн махад чинь янз янз заримдаа бас нэг жоох өвчин мөвчин байж байх магадaltaй байдаг шүү дээ угсаа. Тийм шүү дээ. Үхрийн махнаас л ер нь паразит чаддаг шүү дээ. Үт урт мөрөө хэдэн метр үт мөч чаддаг. Тэр бол алар тийм. Нэг хальсан яг нөө. Туузан орхоо. Тийм. Тэ. Тэгээ хүний юунаас гарч исэн чи баг юу вэ? Мангар урт юм шатсан. Тэгэл дотор нэг хоолноос нэг хамт идэш. Амьдр. Гэтэ модельудад бол тэр бол хэрэг болох. <laughs> <laughs> Модель гэсэн чинь зөв хүчээр тийм паразит мараз биенээ суулгаж гэж явдаг эсвэл явах гэж. А тэгсэн мөртөө хүснээр идэл нөө. А бас болох юм шүү дээ. Анорексик тийм хүмүүс муулаа муулаа гэж айгу муу. Анорексик анорексик хүмүүс чоол идэж чаддаг хүмүүс шүү дээ. Эдэнгүүтээ шууд тэр доор нь бөөлждэг. Зайла ямар хүн юм бэ тийм. <laughs> Мэдхгүй тийм өвчин байж. Ямар тэнэг нэ гэж. Хоол эдэнгүүтээ өсөө тоолоо эдэнгүүтээ буцаа муугаа санагдаад тэг бөөлждэг. Тийм бүр өвчин юм багт тийм мэдэрлээ. Яг нөө нэг модельүүд чинь тийм болцсон бодох хэвээр. Тий. Бүр амар тунах бол сүултээ бүр бүр нэг амар чүчээсэн байгаар хэцүү сонир харагдтыг. Та нар Victoria Secret-ийг үзсэн үү сая? Үгүй. Тэгтээ үздэг байсан. Тэгээд тэрийг үзэж байхаар зөв порно үзсэн тэр тийм. Ааш тийм нэгтээ бас гоё л ядсан шүү дээ. Бас гоё шээд шүү дээ. Тийм л дээ. Тэр ч тийм л дээ. Яалтгүй шоу шаагаал. Тэр угаасаа бүр яг секси шаадаг сте. А зарим фэшн шоуч яг зүгээр л хувцаал хувцаал харуулдаг те. Тэр үл болохоор бүр яг ингээд Тэдний модельнууд арай л дээр өгдөг шээ. Жирийн тув турхаа модельд бол хамаагүй дээр. Арай жоохон бүхс мөхтэй тийм. Curvy мөрвий шатсан. Тэгээ Виктория Секретийн модельуд нь амар тийм яадаг те. Инээж минийгэл амар хүмүүсрээ далж маллаа амар өөртөө ихтэлтэй өгдөг те. Бусад модельүүд зүгээр л нэг Амар ч яруугаар царайтай алхах ч гэдэгтэй зүгээр л ярууц нэг тийм зомби нүчиг алхах. Манай Монголын нэг юу юу болдог лээ? Гоёл гоёл болдог. Мисс Монголиа. Тэг мисс ч бас өөр юм шиг лээ те. Бид нар ч бас амар булхац булхаа өрсөлдөө мөрсөлдөөтэй байд юм байл ч те. Яг нэг найраатай. Найраа мараа тас хэцүү шат. Тийм биш. Шудраг байх болохгүй шатсан. Шудраг юм явж болдгүй шээс. Бүхий л салбарт байдаг шээстэй. Амра зүр наар муухай шааж байсан тест нэг удаа. Э, тэр хэд ч дөнгөж эксэс нэг мек мекэнд байдаас дөнгөж гарч исэн. Тэгэл амар дасгал нас шүүгчтэй гоо дасгал нас хийгээл Аа эдгээр биз да бүгд шүүгчтэй нэг нэг шаалгуулаад тэгээд ингэж гарсан байгаа. Өөр угаас яаж зүгээр гарна гэж байхгүй гэж. Мэдчихээд их шатц зөргөө. Мэдчихэж байгаа юм шиг шатцдаг өөрийг 100%. Тэ тэр нөө нэг Make in the band хэд үлээ? 3 нь үлээ. За, mix бол mix үү? Яг нэг охин өөлөө шахаад идэг нэг тэнцчээд би чадчихлаа. Хаттай бас амжилт гаргасан л. Энд. Шааша та нар тийг өөлөх үү? Гүгөө өөлөхгүй л тэгтэй л. Яг баярлах л хэрэгтэй амир. Тэгтээ тэр юу шидэрч хүмүүс хийх нь дандаа өөлдөж шүү дээ. Том том гараадаг дийлчлөө бүр. Тий. Тэгэхээр бас UFC шиг тийм зодон сайн Монголд болсон байл шүү дээ. Цэрэгт кикбоксинг л тий. Аа. Одоо энэ яг холимог тулааны жоохон яг дэлхийд даяар яг алдар яаж чинь тий. Тарах чинь тий. Амар тарах чинь. Ганц зодолтой л шууд 80 мянган доллар авдаг шүү дээ. Ялж малгүй. Жижиг гарууд нь өстэй тий тэр нь бол. Тий. Жижиг гарууд нь Андерсон Силва мөлөө бол нэг юун дээр бол 20 сая доллар молор олддог лээ. Аа. Одоо буцаад зодтох гэдэг юм л шүү. Хүмүүс бас тэнэр дээр нь бас ингэж мөрийч боцоод авд. Тийм мөрийчдэг. Бүр зүгээр л яг бүр тийм офиш <laughs> шаттай. Official Gladiator аашгүй. Нэг GSP гэдэг мэдхүү. Жорж Сампьеро. Тийм. Тэр чин бүр яг бүр баг UFC-с их их мөнгөтэй болсон гэж л шүү дээ. UFC-д ясаар гад бүр жинхэн жинхэнтэй. Насашира кёкшүз кёкшүз занаагаад тэ. Дээр л чинь бүгдийн цалин байлан байгаа хот өөрөө суумад болоод их цалин аваад тэгээ Монголч мөнгө хадгалсаар байгаа тэ. Яг тэр үед амар бизнес эдэр эхлүүлээд бүр нэг супер 50 компанитай гэсэн яг хувь. Бүх тийм. Тэгээд одоо тэднийг багсаад яг сайнуд хэлдээсэн баг. Гэтэ бүр амар газ бүр. Өөрөө би шороноос шороноос боссон тэр бөмбөг гэдэг шүү дээ. Өөдөл үнэл сүртийн тий. Тэр бүмт нь тий. Амар баяртай. Одоо бүр тэр бүмт юм уу? Тий, одоо ингээд байшин байшин зарж барал. Тэгснөө бас амар ширүүн шаттай өөрөө. Тэр чинь уус э, лавд орч хүмүүс тий. Биш лавд орч өөр лавд орч. Юу илээ? Давд орч шээ. Көкшүүсэн бат баяр. Көкшүүсэн бат баяр. Бараа жоох өмнө. Бат баяр уу. <laughs> Одоо нөгөө нэг юунд одоо нөгөө нэг сайд уу? Биш ээ. Бат тулах штэ тэр чинь Үгүй одоо мэдтэн. Үгүй Батгаар гэх нэг байдаг шүү дээ. Бас. Одоо тэр э, хуучин Кёгэн шизан биш ээ. Бат Эрдэнэ үү? Бат Эрдэнэ аваргуу. Биш ээ. Батгаар. А Батгаар чинь тий улсын хурлд бас нэг байсан шүү дээ. Хальт орсон л тоо. Гэтэ одоо баг байхгүй хаа. Тий сүм ойлоо. Тий. Тий сүм үү. Тэр биш юм уу? Даваг юу Цэрэгний ям Батбаяр Батбаяр гэл яг нэг баг анхны нөө сүм утчих тий. Тэгсэн чинь одоо бүр ийм анагаа гарцсан юм л шүү дээ. Японд барилддаг Монгол сумог Йокозуна гэдэг. Тэр баг гур сүүлийн 3 Йокозуна гурал одоо 4 Йокозуна очлоо те. Би жоохон саяныхыг жоохон тэнийг хэлээш. Үгүй Йокозуна ч аврагна лөө. Тийм. Амар аим шаттай. Чемпион. Гоё тим жок шаттай. Бах амар дүүш жок. Нэг сүүж тийм гарцсан нэг юу. Chuck Norris facts гэж байд юм чинь давагд орч факсж үсгэ үсгэ тийм пэйж байж нээсэн. Тийм. Давагд орж аа. Тэр чи хонгор явуул үзсэн. Хонгор хөтлөө үзсэн. Шилдэ хонгор нээсэн юм. Тэ гоё шат үз тийм үстэй. Вэн вэн юусэн мэддэг ч байсан. Билээ мэдгүй юм биш бөхөмийг дүгнэж шахаж. Аа. Гэтэ инээдтэй шүү дээ. юу гэдэг лээ? Юу яа бүр амар өнөө алей алей битцсэн мэт байна. Чак Норрисыг бүр лаагаш. <laughs> Чак Норрисыг хейт шахдаг шүү. Чак Норрисыг өнөө тийм амар юусэн биш үү? Сайн тийм. Тэр бол зөв интернетийн л зүгээр нэг тийм интернетийн л үр дүн гэж байна. Интернет л хийж байгаа юм. Интернет дээр хүмүүс нэг тийм юу үсэх. Яг Чак Норрис яг зодооны дэлхийн аврал хийсэн байна дээр. Амар амар маршал сайн маршал артист шүү дээ. Брюслэдээ зодтолсон шүү дээ. Тийм. Тэгтгтээ лаалгуулдаг гэсэн. Expendables тэр бүр амар сэртэй шатдаг те. Аа. Тэр <laughs> юм бүх хүмүүс үх түмхэн шагаа те. Танк маань тэр байх. Шок нороос гарч ирж байгаа. Ганц та зөвөр ирж идэх шээс те. Амар амглан ярддаг шээс те. Та нар яг тэр акшн киноны хүмүүсээс та нарт хамгийн таалагдсан хэм бэ? Шварцнегер. Шварцнегер. Тийм үү? Тий. Надад Jason Statham ер нь зөвөн санагдаж шахав. Оо зал бас зөвөн л дээ. Schwarzenegger амар гоё шүү дээ. Гоё шүү. Schwarzenegger. Уусаа гоё л доо. Schwarzenegger зэнхтэй. Одоо н Terminator шинэ гарч байгаа юм шүү дээ. Legacy гэдэг л тий. Genesis. Genesis аа тий. Тэрэн дээр яг Schwarzenegger өөрөө тоглосон болоо. Өөрөө тоглосон. Төө. Яаж? Өөрөө тэгэл Одоо амар одоо амар хөвгшмжтэй. Одоо бүр өгөө өстэй шүү. Тийм л тэгтэл хүчтэй шүү дээ. Тэгтэл Шварцнегер шүү дээ. 7 удаагийн мистер Олимпиа. <laughs> Юу лээ 9 удаа лөө. Амьд хичлээ. Нилээ халтантай. Тэр чинь юунд нь тоглосон байлаа? Хуучин терминаторт. Өгшөрцөн дэр нэ тогшөрцөн байдаг. <laughs> Ягаа тэгээд хөвгшөрцөн. Амар ихтэй сайн ойлгохгүй л зөв. Яг нөө нэгдүгээр анги шиг болж байгаа байхгүй. Тэгэл Нэгдүгээр ангидаар нэг ээжийг авардаг бас. Явуулт нь шүү дээ ирээдүг. Болсон чинь ирээдүг шал сонирм болцоод байхгүй. Аа бүр шал өөр болцоод. Арайч хөөрт болцоод. Сара Конор Алидин өдр нөө яг нэг нэгдүгээр ангидаар байдаг Тернатор өдрийг алдсан. Хин алдсан гэсэн чи хөгшин ши орцногор алдсан байдэ. Жалуу ши орцногор. Шал. Тэгээд тэр яг хөгшин бай. Тэр яг хүн байд юм уу? Харин мэдхгүй тэр нь ойлгохгүй. Амар хүчтэй лавдаг Тернаторыг уралцдаг байхгүй. Тэгтээ хөгшөрцөн байдэ бас жоох. Тэр бод яаж тайлбарлах гэж байгаа юм бэ? Тэнгүүтээ нөгөө нэг хайлтмагын хүн байдаг штэ нэг. Тэр нь болохоор нэг солонгос тарайл зэнгэмстэй. Тэр бас од болж байна тийм үстэй. Холливуудд орж ирээ шүү. Шин билээд чи. Инха гэдэг штэ. Аа тийм. Инха ёо. Инха чи Айрис гэдэг кинонд тоглож штэ. Инха чи зэнгэн штэ. Амар бие юм штэ. Тий. Жи айжууд модер. Тийм. Солонгосоос зүүн зүүн кино тоглолцсон. Тийм. Яхаа бол яг жүжиг шатдаг шүү. Тэр нөө юун дээр чинь тоглолдог шүү дээ. I saw the devil. I saw the devil. I saw the devil. Тэр батан оны эхнэрийн алчтан лалрын бистэ байдаг шүү дээ. Old boy юу ч тийм. Тэрийг зодж байгаа чи бүр ингээ хараа шат. Гой шааж нь үзэн үзэн шээ. Яг тэр I saw the devil old boy хоёрыг чи Америкт дуур алгаж хийсэн юм биш шүү. Тийм үү? Тийм. I saw the devil-ийг хүртлөө. Тийм. Тийм шиг лээ. Хоёул ингээ тэгсэн чинь Америк Америкт хийсэн чинь нэг л Нэг л мяа олоо шатсан. Уус Америкт сүнстэй байсан гэсэн бас хийсэн шүү дээ. Нэг л мяа хийгээш. Хорингийг л арай гайгүй байсан. Нэгдүгээр анги. Тийм үү. Тэр нь бол гайгүй сайн. Тэрийг хийцүү. Гэхдээ бистэ жоохон мяа юм тий. Солонгосууд нь тэгэж тайлбарлаа шаа. Яг солонгос үний дотор байдаг тэр хорсол бол яг тэр киног бүр улам амар шатдаг бүр нэг тийм хорсол байдаг. <laughs> Амар яг хэцүүд. Хорсол гэж юу юм? Солонгосууд юу юм? Хейтер гэдэг юм уу? амар шартаа тэгэл яг тэр нь бүр ингээд хаана гэдэг тийм ойлголт өгдөг гэдэг л шүү дээ. Өөр дээр үеэс хойш солонгосууд ингээд өөр орны колони гэж явсаар аваад тэгээ одоо л нэг баг хэдэн жилийн 50 одоо л амар хөгжсөн шүү дээ. Ой гэхдээ тэд нар ч бас яг одоо л амар өмнөд хойд болоод ингээд хуваагдсан тэгэл ингээд тий Америк Америк одоо ингээд хоорондоо баг алцахад хүлээх тийм болж болцсон юм жоохон амар хорсолтой л байдаг шин. Одоо монголчууд ч нэг манжид ингээл 200 жил дарлуусан ингээл бүр амар уур үрдэжлээ. Тэрэн шиг ихтэй бүр түүхэн угаасаа байнг бүр дээр үес Чингис хааны үе мөс хүртэл тэгэл яг солонгосууд нөө нэг яг юунда тэр полуостровдоо ингээл шахагдсан нөө их газрын хятад мэттийн том том арим Монголын арим Японы арим гэл тал талаас нь ингээд колончлж боол <laughs> даралсаар байгаа бүр тийм хүмүүс нь бүр цаанаас амар шартай тийм хорсолтой Нөө нэг юу юм бэ гэсэн гэж. Нөө Роми Роми Empire-ыг нурсан шүү дээ. Яг тэрнээс хойш шууд яг юу өссөн гэж ялаа шүү нэг амар нөө нэг Dark Ages мэдгүй чи юу яг дундад зам Европын амар новши үед нь шүү дээ яг жоохон яг Game of Thrones маягийн үе орхицсан хаасаг шавар мавар тэгээд аалж малаа зүр хамаагүй хөхөл гэтээ яг өмнөх тэгсэн би амар тэгж боддог гэсэн чи яг бас яг өмнөх Роми үеэсээ бол арай гайг өгчлээ Дайн майнууд нь хамгийн дээд нь 20 20 мянган л хүнтэй жижигэн дайн. Тэр үеийн тэр үеийн бүр амар олон жижиг тархсан жижиг кингдомуд Европоор тэгсэн яг тэгсэн чинь хамгийн анхны аймаг өдөр Ром Ром ялагдсан чинь шүү дээ. Бүх аймаг тэм нэг юунууд э, зэрлэг зэрлэг тийм барбарын жижигэн плеймүүд хоорондоо байлж юм даа шаасан шүү дээ. Одоо уусаа Big Brother байхгүй болсон гэж байгаа. Тэгээд шууд хоорондоо алдсан. Хоорондоо баг зэрэг жоохон амар өрсөлдөв. Том том болох гол газар мазар байлаа. Аа. Роми юу байхад бүр э, амар зам ам барьж марцсан бүр амар тийм дид үцтэй байсан гэж л шүү дээ. Тэгэл яг хот мот Роми хот бол бүр яг баг одоогийн Улаанбаатар шиг олон хүмүүнтэй. Тэгэл юу муутэй. Энэ бол бүр том баг <laughs> баг манай стадионоос ч гоё стадионтай гэж. <laughs> Колосеум ч баг тийм шүү дээ. Үндэсний цэнгэл. Тэр үед бол одоо л яг хуучин харагддаг. Тэр үед бүр амар гоё харагддаг гэсэн хэрэг тийм. Тийм, яг шинээр барьсан байхад бол тийм юу бараг нэг давхар болгоны юм дээр амар их тийм грекийн баатар матрын хөшөө юм шүү дээ. Хүний биетэй. Тийм. Амар тэр мөр. Сүм өмнө бүр амар гэдэг шүү дээ. Зевс мэвс ингэс үү. Алтан алтан юм өөтэй те. Янз янз хөшөө юм шүү. Тэр аа нэр тэр үед бүр амар их slavery дээсэн гэсэн. Аа бараг ихэнх нь боол байсан юм шүү хүмүүс. Амар их тэр нь тэр нь. Бараг юу лээ? Нэг хүн бараг юу лээ? Emperor гэж бараг 40 мянган slave мэвтэй зүгээр. 40 мянган боолтой гэж. Тийм. Хөрөг зур автахгүй ши чи 40 мянган боолоор юу ирэх өвс та. Зөв хайр биш үстэй. Зөв л одоо энэ Улаанбаатар нэг хэсэг зур чиний зураг юу хүссэн юм чи ихэр өвс та. Чи зур л алуул ал алахгүй л бүр зур юу л юу хэлгэж шанаад. Тэр үед бариулж бариулсан. Тэр үед нь яж бас боолоод чинь амар тийм юунууд бас өрхи үжээгөө. Нөгөө нэг яг амтэн амтныг ажлуудаа тийм ажил яг гарны хүчний ажил яг зүртэй үйлчлэг хүчтэй болго тэрний дандаа боолоод хийдэг гэсэн. Аа. Бос ямарч машин тэр юм уу технологи хэрэгцээсэн гэсэн. Тэгээ харин тэрний дараа нөө Dark Ages-ээр өсөө тэр боолчлаараа багасаад. Тэгсээд тэгээд нөө нэг боол боолууд яг сервер жижигэн боолууд байсан л да. Тэд нэгтээ зүгээр хамаагүй гайгүй янз янз тийм үхэр тэрэгмэр шиг тиймэрхүү янз янз юмнууд төгж гараад ирсэн асуудлаар. Новшин ажил орго яахгүй. Тэгэл гэхдээ яг тийм тийм үед одоо л яг миний дээр арай гайгүй үед амьдарч байгаа шүү дээ. Яг нэг бас нэг шууд улсууд бие нүргөө шууд дайрч хятад метад шууд монгол руу дайрахгүйгээр тий. Арай нэг жоохон дипломатын тийм юутай дархлаатай тийм үед тэр дээр үед бол өстой ямар ч баталгаа авахгүй шүү дээ. Нэг хаа нэгтэй гэс нэг амар бстанаар хурж ирээд яах ч юм уу тий. Сүүлдээ байн хоорондоо алцаастай. Тэр үед чинь өвчин өвчин амар их байгаа шүү дээ. Тэгэл өвчин тусч гоо ямар ч нэг арга байхгүй тий. Ямар ч баг инфлкод яг dark age-ийн үед чинь religion бүр амар хүчээ авцсан. Зөвхөн өвчин тус бол амар өгч яах зүр залбирхаас өөр юу ч хийдэггүй шээс тий. Өгөхөөс Зарим нь яг арай сайн эсэргүүцэлтэй. Бүх юм шашин шашнаар л яадаг гэсэн юм шүү. Тэгээд тэр үед нөгөө нэг юу бас юм те. Европын Ромын пап те. Пап зүгээр нөгөө юу хийгээш шаа, дай хийгээш шаад евро. Загалмаатны аян гэж үйдэж штэ. Яг нөгөө юунууд христийн тэр Европын орнууд евро дайраа шаад. Израиль, Израиль одоо тэр нөгөө өөршөнтэй Тийм нэг та нар Kingdom of Heaven гэх кино үзчихсэн үү? Орландо Блумтэй. Аа тийм. Иерусалим Кристови Бохот гэд э, мэдгүй юу? Өөр яг яг Чингис хааны үед өмнөхөн болж болжсэн 1100 он ч юм 1300 он хүртэл. Тэгсэн чинь нөгөө нэг тэр үед нөгөө нэг night одоо тийм нөгөө нэг night-ууд байсан шүү дээ. Тийм самурай шиг тийм э, тийм э, Европын цэргүүд тэд нар өөрсдөө бас юм газар нутгийг эзэлж авах юм бол тэнцэнэ одоо ингэ боол молт болоо те жоохон одоо ингэ хүчрхэг байж болдог. Өөр газар мазар. Тэгэл тэр одоо бүх Европын тэр юм олон айрам айрам том зэрэг генералууд ингэж цоглуулж байгаа Ромын пап та нар та нар би ариун дайнд явуулна моолно. Holy war. Тийм очиж нөгөө Иерусалимч бол бас нөгөө Есүсийн одоо нөгөө тэр газар байсан хуучин. Тийм. Тэр King Holy Kingdom of Heaven-ыг тэрийг одоо яах хэвээр хэдүүлээ байгуулах хэвээр юмстай гэл. Тэгэж шашнаар далимдуулж арабын тэр тийшээ дайраад тэрийг эзэлж мэдлээд тэгэр тэгсэн чинь арабууд нь байлдсан байл да. Тэгсэн чинь яас гэсэн яг нэг би ихтэй сайн мэддэг үлдэх шээ. <laughs> Эхлээл арабууд юмстай бас амар байлдаал тэмцээд идэг гэсэн байна л да. Гэсэн чи нэг удаа арабууд бүр байхгүй болоо шатс гэсэн. Яасан гэсэн чинь бүр зүүн талаас бас нэг өөр тийм юм морьтой тийм юмуд монголчууд байхгүй. Монголчууд ирээд яатсан. Арабын нөө нэг хоризмын шейх мэхийг яаж магаад тэгээ бүр жоохон хүчгүй болгоцсон. Тэгсэн чинь нөө юунууд тэр нөө Европын тэр цэргүүд нь болохоор зүүн талаас нөө нэг Сент Пол ирж биднийг аврах чинь магаар чинь өөрсдийнхээ тийм тийм юм уу гигэн Паул маавал гэж тэгж бодоо шагаадсан чи зэр монголчууд гэдэгшээс тэгээ хурж ирээд тэднийг бас алаа шагаа польш мэж орс руу орж ирээ зэр юу юутай хамт алсан тийм алсан ч гэжтэй тэгэл амар нөө тэр одоо энэ Марко Пологийн кино гарах гэдэг байна шүү дээ тэр яг хувлаа оны үед чинь Монголын эзэнт хөрн ер нь Гэтэ тэр үед бас жоохон хагарцсан байсан те. Дөрөв хэсэг болсон. Цагаатай юм уу? Проблем бол нэлээд томцтой хэтдэг үзсэн. Тийм. Э, тэр үед бол яг юм уу байсан гэж л шүү дээ. Зүгээр л өдөрт өдөрт 250 майл газар явдаг байсан гэж ажил шүү дээ. Ингээ морин өртөөтэй одоо ингээл нэг хэд 10 км-ийн зайд ч юм уу ингээд 200 300 морь зор ингээл зүгээр ингээд тийм хүмүүстэй юм юм тийм юунууд өгдөг. Одоо постууд өгдөг. Тэгэл нэг хүмүүс ингээ яг морь ингээд шин ингээд морьнуудаа ингээд амраагаа байждаг. Тэгэл нэг морьтой хөрж ирээ шинээр морь сэлгээл сэлгээ сэлгээл өдөржингөө хэлбэр яг хамгийн урдаараа ингээд тавсар 250 майл гэдэг ч одоо хэрэг юм бэ. 300 380 майн километр зүгээр л өдөр өдөртөө явждаг шас. Тэгэхэр чим одоо юу вэ? 380 май гэдэг чинь. Энд чинээс энд чинээс баг юм уу? Замын өвдтэй орох Хонцон барыг дахнаас хаша. Тий. Гэрэлт гэхгүй. Тэгэл ямар нэгэн хууль мөл гарангуй шүү тэр хуулийн хэдэн өдрийн дараа ихэд яг Монголын эзэн төрний тэр таяар мөрдсөн байсан. Зэрлэг гарч ирэл. Мэдээлэл. Тэгэхээр бас яг нэг монголчууд ч бас их амар тийм их юм өгсөн гэдэг хэлдэг шүү дээ. Яг одоо дэлхийн юунд Монголын их гүрэнд байхад нэг юм цаасан мөнгө зөнг их ашигладаг байсан гэдэг Зүгээр нэг цаасан мөнгө болохоор нөө юу хийсэн биш. Тэр үед ингээ зоос ингээ яхаар амар авч явахад амар ядаргаатай нөө яг монголчуудыг нөө торгоны зам штэ тэрийг эзэлсэн байсан. Тэгэл торгоны замаар явж байгаа тэр юунууд ингээ худалдаа наймчд ингээ зоостой явахаар амар тэртэй хүнд штэ тий. Тэнгүүд яг тэр зоосыг одоо энэ нэг зоосыг илэрхийлж байгаа гэсэн нэг тийм нэг тийм цаасан мөнгөнд тэмдэгт гаргаад тэр мөнгөөр одоо ингэж яадаг. Одооны мөнгөний барыг суур мөрөнд тавьсан. Тэгж ярьж. Тэр мөнгөний тэмдэгтийг яаж тэр зоос моосон дээр нь Монголын хааны зураг байдаг. Өөртөө мөнгөийг гаргаж ирсэн. Тэр зоос нь одоо бол амар өнтэй шүү. Тэгэх бах тий. Монголд одоо ингэ за нөө юу вэ? Далайн мала дээр амар их онгоц монгоцууд амар их сүрж сүржсэн гэж л. Тэгээ далайн тийм нөө ботомд бас нилээн их тийм голж молоогүй тийм treasure зөндөө ажиллаж амар одоо үнэтэй болох шээ. Гэтэ тэр тэр гүн рүү бүр арахд амар хэцүү бүр. Эсвэл зөөр хинч мэдхгүй тэгэл те. Далаач амар ууж юм шин. Одоо бүр нөө юу далаа бүр юу болж зарим хэсгэн юу болж юу болох гэж байгаа гэсэн. Тэгээ дээшээ гэн амар юу л ямар ямар элементүүдийг ингээд ууршуулсаар гадна зүүн power зүүн power өдр. Энээс болоод нөө далаа жоохон айсадчихад байгаа гэсэн зарим хүчлэлэг болж байгаа. Тийм хүчлэлэг. Фактор харж зарчсан ч нэр. Ярьжсэн хүн тэгэж байгаа. We are бид нар баг өөрсдөө амьдралынхаа бүр хамгийн чухал бүр гол юм байгаа зүгээр л айцад болгоод ийн гэж байгаа. Ямар тэнэг байхаар ингэдэг байна вэ гэдэг амт зүүн тайлбарлаа. Ирээдүйд тэгнэ гэдэг байгаа шүү дээ. Хөөе мэдчихгүй шүү дээ. Тэгээд ус ус уссаа ихтэй ер нь бохирдуулахгүй л байх хэрэгтэй. Дэлхийн гүнд бүр амар их цэвэр усны нөөц олцсон гэж хэлээд одоо дэлхий дээр гоо 70 заяа. 70-аас бараг 4 дахин их заяа цэвэр усны нөөц. Гэтэ энэ удаач гэж боддог. Би Google-ээр сонссон юм. Пүү 70-аас 4 дахин их ямар их юм бэ? Мөсөн тийм юм байдаг юм шиг. Glacier юм уу? Glacier. Тийм. Мөсөн уу. Тэр микрофон дээр юм ид дуучлаарай. <laughs> Тэр нөө нэг the day after tomorrow чи яг юунаас болдог хүлээ. Антарктидээс нэг юм яатсан ч тэгэл бүр бид нар үзсэн байна уу? Бүр тэгээ тэнгист үдчихсэн. 2004 мөн оны кино шүү дээ. Тэр тэр кино амар шаттай. Шинээр Ice Age болж идэг үстэй. Тийм. Тийм. Мөстлөгийн уу юу? Тийм. Динзавруудыг алсан үе зөв хүмүүс төр ирдэг үстэй. Гэтэ угаасаа л яг цаг хугацаа явбал дэлхий сүрэн шүү дээ тий. Яг нар хитрхи халуун болол томроод дэл бас нэг од болгон ч яг нэг дэлбэрт юм биш үү супернова. Үхэхээс өмнө. Өөрө хит ихэн томрдог гэлээ сайсаасаа амар томрдог. Тэгэхээр хүн төрөлхтний нас ч гэсэн яг уусан. Зэрэгтэй 5 сая жил мэлгэж байна. Тий, тий, багар хаа байсан. Хитэн ч үе өнгөрөх юм те маний тий. Гэтэ наа чи яг би даалтай угаасаа хийцээ аач хийсэн гэж боддогтой л адилхан гэж. <laughs> Эзэн нэгэн цагт ирж ил таараа гэж. Мэд их дүүхсэн дараа. Тэгтээ тэгтээ мэд дүүхсэн дараа л та. Хүмүүс яг 5 сая жил гэхэд яг эволюц цаа бүр яг бас яач магадгүй те. Сансар өөр гариг мэрэг тэр шууд очдөг арга мар. Амар болсон байх юм шүү бүр. Хөгжөөл гэдэг шээс тэ хүн. Зөөр нэг. Хүн хүн гэдэг нэг нэлээд хүчгүй ингээ байж удаад яг бараг нэг 1700 нэг юу 700 800-аа донд нөгөө Европын нөгөө нэг янз янз амар том том янз янз бүр тэр үеийн хүмүүс зарим хүмүүс бүр сууттай Einstein Mind тэр нэг Einstein 1900 тэр 1900 яг тэр ойл ер нь бол аа яг Европыг бүр амар хүчрэг болгосон нь тэрснээ Европ Америк Ньютон Ньютон энэ тэр яг аа нэг шинжлэх ухааны яг тийм эрдэмтдөө эрдэмтд бүр амар шаасан тий Тэгэл тэдний шууд дэлхийд аяа тараал бүр улам хөгжил гар утсан моц зөөр юм чийдэн мэд үүсч мүсэл wifi тэр ч бүр дараа л та гэхдээ тийм л дээ Би тэд нар ч л ер нь бол тэгэл ер нь бол ихлүүлсэн шүү дээ тий. Аа. Ер нь бол ямар нэгэн ер нь бол хов нэмэр орсон л байгаа шүү дээ. Интернет нь ч гэсэн шүү. Харин интернетийг интернет бүр амар тий ёо гэж. Тэний өөр ертөнц байдаг тий. Бараг. Гэтэ хүмүүсийн амар нэг холбоол хоорондоо. Одоо энэ бит биткойн гэдэг интернетийн нэг тийм валют гарсан шүү дээ. Тийм. Тэр чинь бүр ирээдүйд ер нь тийм болох юм шиг. Одоо PayPal шүү дээ том. За. Тэр нөө интернетээр мөнгөн мөнгөн юу гэдэг төлбөр мөлбөр гэдэг тэр сайт гэсэн чинь биткойныг хүлээж авдаг хэлцүүл шүү дээ. Төлбөрөө PayPal, Bitcoin-оор хийж болно гэсэн үг. Одоо жишээ нь PayPal-аар одоо төлбөр авдаг тийм интернетийн нэг те нэг цамц зардаг дэлгүүр ч юм уу те вебсайт хийж болно шүү дээ те. Тэрэн дээр PayPal-аар яадаг л хүмүүс шууд биткойноор төлж байна. Тэр биткойн болохоор ерөөсөө тоотой байдаг гэсэн 20 20 сая биткойн ч байдаг л үү. Ерөөсөө тоотой гардаг. Одоо майнинг биткойн гэдэг ч тэмэлгүй. Мэдгүй. Ээж гэсэн тэрүүгээр одоо одоо чин одоо нэг Америк руу мөнгө явуулах гэж те foreign exchange нэг мөнгө гуйлах гэж нэг money юучлээ money хараал идсэн монжо монжо шадаг те <laughs> тэр нэг хэдэн банкар дамжчихад одоо нэг 70 доллар явуулах гэж баг 30 доллар хэрэгтэй байна. Дундаас нь яг явуулсан 4000 доллар явуулах гэж. А? 3000 доллар явуулах хэд болох вэ? 7000 доллар явуулах 3000 доллар. А? Сая 70 доллар явуулсад 30 доллар ирлээ. Үгүй үгүй тийм биш. Үгүй аха. Яаж тийм. Үгүй үгүй зүр их их мөнгө явуулвал арай багасна гэж яа. Үгүй одоо чинь 3000 доллар явуулахын тулд нэг 100 доллар өргөх чинь гайгүй шүү дээ. Тэр шиг л ихгүй. Тэгэхгүй гин төсгүй шүү дээ. Зүгээр баг мөнгө явуулъя гэхээр амар ядаргаатай байна. Тэртээ тэргүй 30-ыг төлсөөр өндөрөө. Зүгээр нэг дөрвөн банкаар дамжиж явах ч юм те. Хоёр банкаар дамжиж. Энэ биткойн болохоор зүгээр л яг интернетээр тэр хүний яг юу н данс руу нь явуулъя гэл дарлаа. Тэгэл очлоо. Тэгэл биткойн гэхдээ яг нэг биткойн хэдэн төгрөг гэх вэ? Аа. Нэг биткойн гэвэл нэг биткойн ч одоо хэдэн зуун доллар байгаа лээ. Хөөх тийм их юм уу? Анх өштэй би яг биткойныг интернетээр хараад харжсэн чинь нэг биткойн 13 доллар байсан шүү дээ. Хөө. Одоо бүр 100 төлсөн. Үгүй нэг үе чинь бараг 1000 доллар хүрсэн шүү дээ нэг биткойн. Пүүс. Утгагүй шээс. Гэтэ ягаад тэгж байгаа гэхээр биткойн чинь нөө нэг хязгаартай. Ингээд өсөөл байхгүй. Хязгаартай болохоор ингээд биткойныг авах гэж байгаа хүмүүсүүд нэгсэнгүүт яг үнэн чангараал тэгэл жоохон жоохон сулраал. Яа яа. Гэтэ хамгийн гол нь бүр биткойн болохоор зөөр яг тэр мөнгийг явуулахад зүгээр л одоо нэг QR код гэж яддаг шүү дээ нэг юм жижиг нэг баркод шиг. Аа. Тим код зөө эсвэл зүгээр зураг зөө ийм зүгээр нэг зураг интернетээр явуул явуулсан тэр зургийн дотор нь ингээд биткойн оролцсон ч юм уу яг байтаар нь ингээд мэдээлэл нь оролцож болдог. Эсвэл зөв нэг дуу явуулж маавал тэр дуу тэр дууг ингээд яг тэр биткойн уншдаг тийм юу юу бол яг тэр юуг нь уншаад зөв яг нөө нэг мэдээлэл болохоор ямар ч төрлийн одоо юмд оруулж болно дуу ч юм уу те зураг юм уу видео дотор ч юм уу яг мөнгөө оруулаад явуулж болдог бол хамгийн амар нэгсэн чинь зүгээр юугаар явуулж болно ч гэсэн зүгээр одоо энэ FM барьдаг газар заяо FM барьдаг газар байх юм бол ингээ гар утастай хүн байх юм бол шүү дээ те сүлжээ ордог газар тэр утаснаасаа шууд биткойн явуулж авч болно текст мессежээр тэгэхээр одоо нэг ширэнгөө аймад байгаа хүмүүс ч юм уу тэр хүмүүс зур сүлжээ вэржлээвэл шууд мөнгөтэй л болох юм шүү Тийм одоо жишээ нь өөрөө мөнгөтэй бол дэлхийн альж данс руу ингээл яг зүгээр шууд мөнгө төлөөл яг тэр секундын дотор тэр мөнгө нь орж байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь ямар ч тийм гуйлгын тийм юм уу байхгүй. Шимтгэл юм төлөхгүй. Тэгвэл мөнгө мөнгөө бас тэгвэл яг буцааш ус тэгж авах уу? Бас яг явуулж байгаа шээ. Тий авч болно шүү дээ. Яасан бэ тамира? Оноо гаргалцсан. Йоо тийм л. Юуны орно? Микрофоноор ярьцгалдаг шүү. Би даалт тэгээд биш семинар тэгээд нөө юуны оног гэрийн даалгавар оног өнөөдөр 0 0 байсан аахгүй би өнөөдөр баг юу 63 ононоос нэг 26 7 оноо л авчихсан вебсайтн дээр үү сургуулийн сайтн дээр тийж хийдэг асан тэгэл би амар сандарсан ёо яаж ягт хоёр гэрийн даалгавар семинар оноо 0 0 тэгээ би тэрийг нэмээд одоо нэг хамаагүй дэрчсэн байна оо санаа амарлаа юм төрөөж ингээ санаа зовоо шагалт бис та яах болоо гэж одоо <laughs> ер нь нэгтээ нэр яг нэг юм хэлэхэд ингээд би шүү дээ амар тийм мэдээлэл дутагдал дутагдмал байдлаас болж амар хохирт юм билээ хэвээр. Даалгар маалгар янз янз юм бахаар зөв ерөөсөө яг юу хийх нь ерөөсөө мдэггүй болохоор амар хэцүүгээ бодсон. Тэгэл ингээ бодоол тэгээ дараа нь хүүхдүүд хийгээд ирэнгүүт амар амархан юм бэл. Шаала зүр хийчих вэ? Хийчдэг гэж үү. Тэгэл ер нь амар янз янз юм маргааш болно гэхийг болохгүй болно болно гэдэг ерөөсөө мэдэхгүй байж байгаа гэсэн амар хохирч ухраач байгаа. Мэдээлэлээс дутагдаж хохироош. Яагаад чанд мэдээлэл очихгүй? <laughs> Зүгээр би амар залах бас талхаар л. Хичээл дээр анхаарахгүй гэж үү? Үгүй. Заримдаа ирж мэрдэг юм байдаг. Гэтэ манай тамирч хоёр сургууль давхар сурч байгаа л та тий. Санхүү ангаах хоёрт. Тэгэхээр амар гоостой. Октодаа <laughs> сонсоод байгаарай. Бэлэгч гэсэн сонсоод байгаарай. Аа би сонсно гэж. Зүгээр л сонсоод <laughs> байгаа. Харин тий. Би охин юм уу? Билик. Билик бояр. Билик. Ты тряпка, что ли? Нет. Билик бояр. Билик. Били. Бэл. Өдөрийн хамгийн том компани ямар компани вэ? Mitsubishi. Орлого морлсон MCS. Гү. Мэдгүй. Nescafe. Coca-Cola. Гү. Nescafe биш юм уу? Юу юм? Walmart болсон шүү дээ. Тийм үү? Walmart амар том болсон. Хамгийн хорлолт 501 юу шилдэг юм нэгт нэгт байлаа. Walmart. Би бүр цаоныг амар том баг гэж бүр 87 байдаг шээс. Гэтэл 87 87 ч гэсэн нэгтэл балиар том шүү. Sony ч амар шүү дээ. Ам тийм. Apple Apple нэг ихний эддээс ихний 2 3 дот. Samsung Samsung баг Samsung хоёр нэлээ э, дээр. Оо би зүгээр Sony-гоос дээр юм уу? Sony-гоос хамаагүй дээр л тэр. Apple чи одоо хэдэн төгрөгтэй юм бэ? Юу вэ? Бараг 6 6 600 billion л бараг амар үнэтэйс би харсан юм а сайхан марцчих. Бүр Apple гэдэг л юу вэ бүр дээрээ нэр Apple улсуудаас <laughs> бараг баян юм шиг шахах. Sega Sega дээр шүү дээ. Sega дээр яг үе газаа те. Sega тэгээд өөр чи юу хэлээд ирж нитэн доос нэг юм гаргацсан байсан. Тэгээд тийм яг тиймэрхүү үед Apple-ыг бас нэг тиймэрхүү <laughs> video game үсгэжсэн байл шүү дээ консол. Тэр нь болохоор нэг бусдаасаа ерөөсө сүрхий графикээр илүү хүн биш мөртлөөс аймаагүй үнэтэй шат. <laughs> Тэг анх нь яг жоохон iPhone, iPhone шиг тийм цагаан магаад жоохон. Гэтэ хамгийн мял харагддаг л. Тэ жоохоос Apple-ийн гэдэг нь яг мэддэгдэш байгаа. <laughs> Дизайн Тэр нь ерөөсө баг сүрхий яваагүй хчил. Тийм л байна. Уус ажид нөрслөгч нь Sega Mega-д бүр лаалгасан хчил. Тийм. Sega Mega байж байгаа л шууд PlayStation гарч ирэл нөө нэг юу угаад Sega-ны нэг Game Changer ашиг. Sega-ны нэг тэр нөө нэг юу гэдэг чтэй тоглоом ингээд нөө зоогоо тоглодог. Тэр тоглоом зүгээр floppy disk-нээс баг багтаамжтай байдаг гэсэн. Floppy disk чинь бараг 1.3 мегабайт чинь. 3 1.3 л үү? Тийм. 3.5 л үү? За за. За давлал амар баг гэж. 3 биш ээ. 3 3 3 хүрэх чинь. Үнэн жоохон бүр юу ч орохгүй. Нэг өстө надаар дур миний жоохон бах зүр надад нэг флаппи диск гаргаснаа энэ дотор зөндөө гой тоглоом байгаа чи надад тэрийг өгч гээд би тэрийг өгөөд ямар тоглоом байгаас чи Red Alert 2 Counter бас нэг уралдааны машин өөр чи юу лээ өчтдөг тоглоом байгаа. Би <laughs> юу Тэгээд номид ирсэн дотор тийм мэдрэд итгэж байгаа. Тэгээд авцсан. Авцсан. Тэгээд хийсч юу ч яахгүй. Тэгээд тэр алга болцсон тэгээд. Томд оронд нь юу гэсэн? Би би надад биш надаас юу ч авлаа. Би марцныхээ сүрх юм аагүй гэдэг тас. Биш наваа жоохон бахт бас нэг тийм хүмүүс байдаг гэсэн шүү дээ надад зүгээр ингээд тоглоом зархаж ирдэг байсан ингээд би яг ч хүмүүд амар мөнгөтэй байж хах цаа. Тэр хүүхдүүдтэй танилцаа шаацсан. Тэгээ зүгээр наа энэ яг мөнгөтэй байстай гэж над тэр зүгээр дандаа тоглоом барьж ирдэг байсан шүү дээ. А зүгээр борлуулах гашаа зарах гашаа би бүр имээгэнд байж хах төртөл манай имээгийн гэр мэрийг олоод ирж гисэн шүү дээ. Хаалга тогч шашаа. Тий ингээд нээсэн чи яг хитэн пстанаар байждаг шээ. Ялгаатай байдаг гэсэн дээ тэгэхээр. Тий яаж ч жоохон хөвшин пстанаар гэж. Тэгээ жоохон дээрлэх гэж шээ. Хэвээ. Энэ буллинг гэдгээс нь лалрын тас. Тэг хүнийг дээрлэхдэг. Би байна бүгд дээрлэх үлдсэн юм байна те. Тийм ер нь. Би биздаа зүгээр шил Монголд аим дээрлэх үлдсэн. Ямар ч утгагүй толгоор араас нэг төстө хөшгөлмшлээ шээ. Йоо. Тэгснэ зэрэг арч зүр амир өөрийн амир. Яа! Адар ингэж харж марцсан. Тэрний яж их бүр 17-тай биздаа. Биднээс бүгд би бидрээд 13-тай байсан зүгээр. Тэгээ 8 дараа гүйс тэр биздаа өөр ширэн гэж. жоохон мэдрэл мутайсэн юм уу? Тэгэл өөр банд дээр хүмүүс амар зарлан зүгээр маа найз байд зүр өсөж ирсэн амар мөр зүрлэм бүр ханаруу ханта нийл мэлтэн хөшилж өглөө ямар ч чадахгүй байд гэсэн. Намаг сэтгэсэн шүү дээ. Би нэг хэвээр түүхий хичээл орохгүй би яг нэг 0 дотор гараа угаагаал хэлчихсэн. Тэгээ шээжсэн чинь араас нь дээдлийн анги нэг дөөш бис та. Хөржсөн зөв яг мэд ингээд би ингээд зөв шээжсэн чи яг мэд толгойг ингээд доошоо дараашаа нөө юу хийх гээд жорлон руу хийх гээд. Аа шаа. Тэр би ингээд зүгээр ой мой гэдэг тэгээд ингээд яга тэмцээд ингээ гарсан чинь шууд намайг балер хүчтэй ингээ түлхсэн байхгүй. Тэгсэн чинь яг нэг юм ярдгар төмөрөнд тавиргаараа шаагаа бистэй. Бүгд сонирм бол амьсгалж чадахгүй болж байна. Тэгсэн чинь ястэ энээс нэ гараа авчдаг шээс. Би ястэ амар ойлж байна. Амар abuse л байна шээс. Би бас нөр анги хатнаа тустаа. Батлэгт нөр амар зодвол зөрнийг өсөж ямар ч утгагүй. Тэр манай анги дороог бахта. Тийм би ч зодсон. <laughs> Аа тийм шээ өөр. Манай анги дороог бахта бистэй. Нөө манай ангийнхад үзэж мэсэх гэдэг наа амар зодтолдог ойлгож шатсан юм яасан. Бас манай ангид орсон байг наа дээрлэхэж байгаа бас таач. Зүг зүр хажуугаар өнгөж хатал мөр зүрлөө зохиол. Нэг удаа зүр наа зүр ингээд доош ин өсдөж доошлооч толгоо ингээд цаландаа авч чад. Нуруунд дээр бүр амар их зогсож ирсэн бөмбөг. Би бүр амар үйлээ шатсан. Тэгээ багш хэлсэн чи багш яагаачгүй заа маргааш нь ээжтэй хэлцэж ээж батлыг бүр амар зодсон шүү дээ. <laughs> Хэдэн жил мартагдахааргүй болсон зодсон. Амар алгацсан гэлээ. Тийм гараад ирж байгаа юм нэлээ. Би азааг өгтөй лавдаг бүр амар алгацсан гэсэн хид хид алгадаад бүр тэрнээс бас батлаг бүр ерөөс нь яхаач болчихсон юм. Зүрхэнд нь орцсон хэрэгтэй. Ээж авдаа ер нь хэлэх хэрэгтэй. Тиймэрхүү юм те. Багахтаа. Хүүхдүүд одоо чинь чиний хүүхдгийг нэг хүүхд ингээл дээрлэгч мэрлэгч ингэж томоохон гоосд те. Алмаар санагдчих бас те. Ой, мэн чин нэг сонио ор сургууль хэл сурсан штэ. Нэг Galaxy. Тий. Тэр аваар амар их тийм хулгай хөлтөд өгдөөс хэвгүй юу? Баян дандаа манай сургуультай холбогдохгүй шагаад. Тэгээ нэг удаа орж ирж мөрөө. Тий, манай сургуулийн нэг хитүү хөгүүд нэг чинь 3 хон хүүхд заяа. Бүр сургуулаасаа 3 хон л эрэгтэй хөхтэй гэдэг ш. Яг нэг гайгүй бие мэтээ. Дөрөв ч юм уу. Тэр дунд нь <laughs> би орцсон. Тэгээ бисэн зөв бөө тэгээ нэг амар олон саач баг 300-с партаас эхлэсэн биш. <laughs> Цөөхөлээ ихтэй. Дажгүй бие мэтээ. <laughs> Тэгээ Тэгээ тэгээ нэг хідэн визитаа нар яг манай сургууль руу бүр яг орох гоо бүр үү таал өвчлээ шаваад. Шаалта тийм үү. Багш багш жижиг мөр байгаа юм уу? Өө юу манай хөгшин багш шиг бүр шатнаас унааж унаага шаатцаа. Йоо. Сургуулийг эзлэх гээд байдаг шээ. Яг нөө юу гардаг гэсэн чинь нөө ирлэгч нэг ганц удаа нэг. Йоо тэр чинь бүр амар болоо шээ. 48 байна ч тий. А тий 48 хон лөө. Гэтэ нэг нь ороо дотроо хаг балбал бас тий. Бас тий мас тий тийчээс тиймэрхүү болсон зөө. Нэг нь ингээ орцсон. Тий амар ууж ууж байгаа ууж байгаа л ингээл үүд нэгс зөөр тэр их зөөр ингээд нүүр ам нийл нуус нуус болсон ингээ ингээ ухаалцаа гарч ирж идэг шээсэн. Тэр нь юу яашин дотгошоо норцсон юм уу те? Сурвал дээр ороод ингээ амь чимээг удаацсан ингээ. Тэгс хийж байгаа ингээ. За үүд нэгээр ингээ нээсч зүгээр ингээ чирэг чирэгдсэн ингээ гарч идэг шээ. Танаа талах юм уу тий зодсон юм те? Тэдний талах. Үүд тий үүд талах мэдгүй бас юм гэдэг. Орс тэгсэл л шүү дээ. Юу ч үдэг байж. Охинд өнсүүлээд ухаан алдчихсан юм болоо. Амин гол нэг заатахаар нэг юм уу хоёр хүүхд лээсэн заяа. Тэгээ баахан багш нарт тэгээ манай Тэгээд бөөнөр л зодчихоо өөр сургууль даяараа ганцаараа шууд орж ирсэнэ. Шоо пойд сургууль даяараа зодчих. Бас яг тэгжсэн дээ нэ ирэлтээ. Ирэлт чинь амар ойрлж хурж ирэлтээ. Аа бас таа тэр шилмэл хагалж ирж мэрснэ. Яг сургууль дотор оронгуудтай бас та. Далан бэста дивсүүлээ шиг. <laughs> Тэнд байсан барыг 5 дугаар анги жоохон хөвгт мөг төртөл барыг зодсон баг. Тэр зэрэг чи. Баг бүр амар шасан гэжтэй. Баг юу? Уу баги баги. Ингээ буланд байхад бүр нүүрлэн гэж жигээдсэн ч гэлөөр амар бүтэн битээ хэвээр та. Ингээ ингээд зур жигтэй зур жингээрэ жигдэдэг шээ. Тгий штэ. Эс тэр юу бас санаж байна уу? Хоёр өстө нөө захирлын өрөөлөө орох гэж оролддог. Шүнжил үүрэлж. Аа нэг тийм волгоо болсноо. Жижүүр утгалуулсан ч үлээ. Тийм жижүүрийг хэд 6 удаа утгалуулсан. Жижүүр бүр алхаа бүр сургуультай бүр хөөсөн мөөс ингэдэс шүү дээ. Цаашаа бүр тийг азаар ингэж цонхны сони юмар бүр нэлээд өндөр. Хоёр давхраас шууд үсэрсэн байт. Үсэрч амиа аварсан ч гэх шиг. Санаж байгаа шүү дээ, тий. Тэгээд хөглөө ирсэн ч яг сургуульд э, автобуснаас буусан чинь амар сони юм бол. Хичээл ороог шүү дээ. Тий ингээд тэр өдөр зөөр мөх тэнгэр өдөртэй зөөр тэгээд кино оц стартны газар ууж. Өнөр бас аим шиг кино оц чилсэн дээ ч юм дээ. Ачигдааш яасан дээ. Тэр нэг хүн зовж байх нөгөөдг нь тэгэл баярлж идэх шээс дээ. Тэрнээс тэрнээс нь болж. Тэгээд тэгээд тэгээд тэр нөө нэг юу лээ манай чихэн цус мусан хар тарлаг байсан. Өдөр утгалуулахгүй. Муугаш шүү. Цус мус байсан. Цус мус нь харагддаг байсан шүү. Газар мазар дээр хатцсан. Санаж байна уу? Аа нөө зүр гадаа юу? Тий. Нилээ удаан байсан шүү дээ. Яа. Сургууль дээр байсан 2 сая төгрөг мөгрөг байсан гэлөө тий. Авцсан гэлөө тэгээд. Яг нөө тийм бүрэгтэй хаалгатай байсан чинь шууд яг тэр цойжийн тойрлоо сүхтцэн байдаг ш. Яа. Сүхтээ дүф дүф дүф. Тэгээ онгоолгоо шууд мөнгө шагаал явсан юм шиг л. Тэг баригт баригдсан юм баригд баригдсан гэж яриад л яагаад л мэдэхгүй. Лавдад гой хичээл ороогүй. <laughs> Манчаас өглөө хоцорцсон. Яг ингээл нэг тийм өдөр гоё ээд шүү. Тэг яг ингээл явсан ч надрын нэг нь уцтал. Тийм болсон шүү дээ. Чи одоо ингэсэн гэсэн дээ наа. <laughs> Хичээлдээ явах гал ингээд гарчих гадаа шин зур гайд <laughs> гэсэн гэсэн. Яа тэр өдөр фялдаг байлгүй. Нэг нэг өдөр бүр аим шас. Яг ингээл ингээл үүдэнээс ч гард ингээл яг ингээл сууцсан натраа харж идэх шээ. Хаа тэл гой гой ундаавал хаа даавал компьютер тоглосон да. Үгүй ээжийг явахыг хүлээгээл. Бэлгаар яг ээж аваагаа явахыг хүлээдэг те. Тэгж байгаа яг ордог шээ. Тэр аим гоё идэж шээ. Нэг удаа нэг амраа нэг өөдөө баригдчихсан санаж нөө. Яг амраа гуруулаа яг танаад яг өглөө яг гурлаа уулзаал би амраатад нэг автобусаар цаг өгдөө штэ. Тэр нөө нэг автобуснаас хоцорсон. Шааша гэж бодвол за за дарихи автобусанд суугаад яг сургуулийн тэнд нэг юуны сансрын төнөлийн тэнд буугаад бэлгээд төр очиж гэл бэлгийг гадаа очил бэлгээтэй гарч ирэхээр нуулзаал тэгэл ээжийг нь явах нь хүлээж байгаа би яг ажилтай хангуут нэг буцаж ороод яг хэтлээ бэлдсэн юм бэлгийг нь кола молоо утсан чипс юмс идсэн мөр гоё ши цоглог шаадсан юм шүү дээ гинт амраагийн өвөнд Амра чи хаана байгаа ингээ анги дээр нь ирсэн байдаг ш. Э, залуу ш. Чи яг одоо хүрээд тэртэ чи хаана байгаа. Тэгээ баригдсан ш. Тэгээ хичээл бэлчгэр аим дарамттай гэсэн. Яг нэг багш магш яг залхачих гэдэг гэж. Яг манай Елена Владимировна бол дандаа аавруу залхацдаг гэсэн. Яа. Тэгээ аав залангууд нь шууд нэг хүрээд ирдэг болохоор бүр амар реакц өгдөг бол <laughs> шууд ингээ тэрийг бүр ингээ илэг бариад байгаа. Баян дуудаш. Амар ш. Тэгэл би дандаа баригдаал. <laughs> Тийш тэр нэр хичээлээ бэлчээд их айдаг байсан шүү. Бүр юу ийнэ гэж тааш. Аа тэгсэн чинь химэн те цаг бэлчаал 50-д татчих явж байгаа шүү. За тэлээ PC яваар яаш. Тэгтэл аим гой санагдсан шүү. PC дэш хата. Тэгэхэд манай чи хичээл хийдэг байлаа. Нэг л амар хичээл хийдэг байсан юм санагдаад байна. Ээ мэ тэр үеийн хичээл хийдэг нэг хаахс нэг ганц бодлон нэг тиймэрхүү юм байд нэг сүртэй юм байдг байсан мэт тэ. Тэгсэн бол уун хийсэн бол амар онцрох боломжтой тэ. Гэхдээ тэгтээ ер нь бол бас их өгдөг байсан шүү дээ. Байд нэрс нэг мэдг байсан бэлээ. Тамира хоёр ял нэг яг нэг арай гэж нэг мөл нэг дий гардаг байсан шүү дээ. Ам цагаагаа шиг нэг усан яг живх гэдэг арай нэг жоох ингэдэг үжихгүй. Билгээ бүр хөөгт ташаасан. Би бүр живсэн шүү дээ. Чи бүр доотлын ангид орсон шүү дээ. Нэг 171 доотлын анги болсон юм гэж билгээ. Тэг чам новшин байсан өөр чинь. Тэгэхээр яг нэг амар санахгүй байна гэж байна. Бас энэ нэг танаа их чинь бас манай анги суужсэн шин. Доо тийм. Тийм. Өө гэж байна. Бабу өрөөд байрсан. Нэг Мэлгийн нэг малгай нэг хошнох шиг харагдаж шатах юм чинь. <laughs> Хошнох шиг аваас. <laughs> Хошногны цацраг шиг бүр яг шааж та. Яг яг нэг баас ингээ яг тулцсан байх нэг ийм хөдөлтэй гэж. Баас тулцсан байх. Ингээ тий ингээ урагшаага гараад ирсэн нэг. Тий. Хальс тий халь халь ингээ баас юм хэлбэрт нь орцсон. Ашиг. Цаа юм биш. Тэ. Гшиг. Одоогийн хүүхдүүд бас яадаг л хичээл. Одоо хичээл бэлдэн ус баг. Бэлхэн бол шууд ээж аваар бандаа бандаа залгадаг хичээл. Аль сургууль? Ямар сургууль? Ер нь бол ерхих гайгүй сургуулиуд ер нь л. Орос 3 муу уу? Бараг бэлэх боломжгүй болсон гэдэг хичээл. Үшээ сайн орос сургуульгүй болно ш. Үшээ сайн орос сургууль чи юу гэдэг вэ? Орос 3 сургууль. Ханова орос 14 мөрөв. Ирэл Русский гимназ. Нүн номи хайпермаркет тийчээд сургууль чи юу лээ? Аа юу лээ? бас нэг ор сургууль эд. Хөгжим бүжгөө гэж аахгүй. Рад уу гаяа. Үгүй. Нэг тийм бас зэвүүн сургууль эд юм шиг. Орлионок. Арай жоох нэг тийм орлионок ч байдаг байхгүй. Тийм. Орлионок чинь бүр төмөр замрын тийш шүү дээ. Манайд нэг орлионокийн зодуулсан те нэг төмөр замынх нь. Чи нилэн зодуулсан гэсэн дээ. Нүд хөрж өнгөрцөн байсан шүү дээ. Тийм. Бат тийм бата чинь нэг цаг чулуун болгоор шаасан гэсэн шүү дээ. Тийм. Гэтэ би тэрийг жоохон панальт болгож ярьсан л тайм цагаан малгатай хат нэг цагсан чинь цус бол улаан болсон байсан. Тийм тийм. Тэгээ би яг нэг <laughs> үстэй толгоор нь чулуугаар шаасан. Гэтэ тэгэл гурван бистаа дэвсүүлээл тэгэл. <laughs> Пони чи бямба таагуур амарлаа хамгийн зодлог зодол. Тэгээ баясаа. Би зодолтоогүй. Би зүгээр нэг цохиол зодолсон гэж. Бямба <laughs> пони хоёр л жоохон зодолтож зам дээр зодолтож бодлоо шаа. Бямба яг нэг үстэй зодонгуудаа цухтаж болон тойр цухтангуудаа пүнкри ард нууцсан чи хоёр хүн гарч ирж амар тийм акшн юм яриа шаа жоохон нуугч муугчсан гарч ирж зодж удаа шиг. <laughs> Тийм бүр нэг counter attack хийгээш. Пони ч бүр байлж исэн гэсэн бүр усмснаа арзаачаа орилж байсан. Асаж асаж. Тийм бүр амар шалж. Зогцсон гэсэн тэгтээ. Тийм шүү. Уг нь бол яг ан ман юуны харьцаа үлэг ан ман байсан гэж тэгтээ. Лувсаал гэртээ ярьсан байсан шүү дээ. Хайс хайсан гэж тэгтээ. Маргааш нөглөө би зур лувсаг 90 гуталцмаар шууд Лосооч өгчтөр амар зугцсан гэлөө гэсэж лосоор ууралж орлоо шаа. Шаардаж тав. Би угаасаа ээж дуудагдсан мэдэн юм өгч гэж шаа. Тэгснэ. Тэгсэн чинь зөөр лосоо бид ингээд хооллоод ичсэн охин хоолнд очирлжсэн чинь төрөө өчлөө баясаа яах нь. Лосоо гартна. Нэг бас ангийнх нь том би хамаагүй авах зөө гэснэ. Ингээ шаа. Энэ зугтдаг бацсан биш тэгсэж. Лусаа юу гэнэ гэсэж. А юу эчгүй. Чаазур амарлаа хөл мөнгө тоглолдог гэсэн. Бас лосоо нэг амар муухай шажтай алгэрмаа. Лосоо ч бүр амар хөлмгийн хоббит байсан шүү дээ. Тий. Яг өөр амар янз юм авч байгаа амар өөрөө тоглолт. Тэгсэн чинь <laughs> тэр алгэрмаа би өөнд лусаг амар лаг тоглолт юм байх гэж лусаа амар сонь тоглолт юм байл шүү дээ. Хамгийн ард ганцаархны зэрэг үлдчихээ л зүгээр орилоод байт юм байлаа ч гэсэн. <laughs> Бара бүмгэд хүрдөө гэсэн. Тийм шүү дээ. Лусаа бүр амар уурлаж. Сэтгэл нь новшин байсан хэ. Мессигийн өмсгөл өмсгөл авцсан тий. <laughs> гэсэн чи одоо тэр үед ер нь нэг 8 8 дугаар үедээ би ихэр нэг хөлөмбөгт аим хөлөмгийн секцэнд явж юм бол гардаа утаараа хөлөмбөхөр хичээлтэй шээ. Манай бүгд бэлгээ мэлгээ те секцэнд явж юм бол араас ч орсон ш тэгэл. <coughs> Тэнгүүтээ гардаа утаараа Монголын шигшээд орно морно гэх. Бүр зөрөө шатсан. Хөл өмгийн холбооны тэнцээд нэргийг нэг Монголын шигшийн бэлтгэл мэлтгэл болж байгаа. Гарда хотоор зөв өмсгөл өмсглээ. Аваа шипин пипиг аваа зүгээр очицсан зүгээр л тэр хэвд байгаа шүү. Харин тоглож боголчихгүй шүү. Хувц өмсгөл өмсгөл би орж болох уу? Гарда тэр тгээ яриаш би би одоо өмсгөлөө очиж шууд нэг хүн дутангууд нь биш шууд ороод тоглож моглоо өөрийгөө харуулнаа. <laughs> Нотолж байна. Би тэгээд Английн лиг, Премьер лигт орно морно тэгэж бодчихсан. Тэгэл хотлоо болсон. Тэгшээ. Гардаас сайхан тэрийг ярьжсэн аахгүй. А тий та ярьж байгаа зэрэг ярьжсэн аахгүй нөө ингээ бүр нэг Америк явхаа явхаа өмнө гэсэн чи юу лээ. Гардаас мэд чинь бүр лиг мигт орон гэж ярьдаг байсан мэт те гэсэн чи яасан бас л сохор байж те маань хитнэ гэж сохор харлхан байж сэтгэлийн хөөрөлтэй байж те ч үлээ нэгээс мөрөөдөлтэй байж те тэр ямар тэмцээнд орлоо. Дүүлээ 2020, 2020. Нэг амар шороотой бол. Дүүргийн аврага, Баян зэрэг дүүргийн аврага. Тэр бас уршийн бас шүү дээ. Яасан? Зүгээр л шороо зүгээр. Нэг цэргийн их сурвалж дээ. Улаан хоронгийн тийш. Улаан хорон болоо тэр яачаа. Тийм баха. Цэргийн госпиталч л Баян зэрэг дүүргийн сургуулиудыг дунд сургуулиудын хөлбөмбөгийн аврах шалгуулах тэмцээнд ашиг. <laughs> оролцоол. Тэгээд тэгтээ жоох амар шороотой, шороо шорооцсахгүй. Тэгээд хавар тоглолцсон. Тэгэл 2 хоног тэнцээ тоглосны дараа зүгээр мэд новшолцсон юм. Сургууль дээр очисон чи хүмүүс гайхаж байгаа. Мөр пад хар юмнууд болцсон. <laughs> Үс мүсэн ширэлдэж ширэлдэж ширэлдээд яг нөгөө нэг амар хөлрөнгүүтэй ингээ шороо болоод халтар болсноо ингээ наранд ингээ шарагтаад нөгөөдөө бүрэг тийм баташ шаттай. Тэр халтагаа наалдан баташ шаттай. Комбинац. Усанд орсон чинь зүгээр нь хар ус үйж идэг шээ. Яа. Тэгж хөл өмгөхтэй дуралдаг байждаг шах. Тэгсэн чинь тэгэл одоо хайсан даа гэж. Миний чич чич би. Одоо л ер нь гоё ингээл талбай малбай байвал тоглол гоё штэ. Тий. Бэлгийн үнэ. Даан чаг нэг. Хэрвээ яг манид тоглолттой байхад одоо өнөөдөр шиг талбай их байдаг гэсэн бол манид тэгэл одоо хүртэл хөөж явах байх байсан байлгүй. Үгүй ээ бодлоо штэ. Манид хөөж явах байсан бол хөөж явах. <laughs> Тийм дээ нэрийг. Хөөжих юм аа ямар ч нөхцөл төвшөд гэж. Мэдийг бүр жоохон тэгээ бүр дээр үе дээр үе Монголд сүл хүмүүг тоглолдог байсан ахнар бол тэгэл шороо мороо чулуу молтой юм тоглосороо бол одоо хүртэл тоглол сүлдө өгшрөл дасгалжуулагч болж юм болол тэгэл ингээд зарим архичсан бол тий архичсан архичсан болол <laughs> амьдралаа ихтэй хөл мөхт ингээд зориулсан л байгаа байхгүй тий явуулах гэж үтсэн тий ямар юм тэгэл уус явуулсан л та тэр ер нь перформансаас өгдөг амар том том хөл мөд дэмжлүүдийн нэг писта бүр идэл хэдэм байж шээ. Монголын хөл мөгийн холбооны ерхийлэгч бүр. А тийм тэр жил дэд одоо усагдсан шээ. Сая. Тийм болсон. Тэрийг бугаас бүр нийт метр бүр амар үзэн ядалсан. Зүгээр тэрний амар новшин инээсэн зүрийг амар бас л жоохон лалрын зардаг гэснэ. Инээсэн зургийг нэгсэн нэг амар цүнх барьсан үний толгоон дээр тавьчих байшаа гэснэ. Доор нь надад дуусаагүй ажил бий гэшээ. <laughs> Хөөс өөс тэрийн амар новш рүүхэн хөх шиг. <laughs> Чин бүр юу вэ? FIFA-гийн хэдэн зуун мянган доллар баг нийтдээ баг амар их мөнгө зүгээр ямар хөлбөмбөг авч чаддаг хөлбөмбөг толооны хөлбөмбөг толоо юу ч хийгээгүй гэж. Тэгэд одоо болохоор зайсан байсан амар баян амьдэрдэг. Тийм үү. Хөр зур амар шааш агааддаг. Ганцхан нэг шуналтай бистагаас болвол тэгэл бүхэл бүтэн хүүхдүүдийн мөрөөдөл ингээл байхгүй болж байгаа шүү дээ. Гэтэ одоос манай лигч бас арай гайгүй талбай монгол манаас арай гоё талбайтай болоод гадаа тоглогч нар монголч нар тоглолдог. Тийм болоод байгаа шүү дээ. Бос мөсгөө ялаад. Сагс бол бүр нэлээд сайжираад байна. Тийм. Аль аль. Тийм шүү NBA-ийн нөгөө Сакс хамаагүй сайн шүү. Тоглогч нар ирж байгаа шүү. Сайхан нөө юу яхад л Сакс бүр амар шахад л яг хөлөн хүмүүс бүр амар яаж эхэлсэн шүү. Ярус явахгүй гэл тэгэл амар сайн юм шүүмжилж юмсэл дээрээс. Бана. Начаа тэгж ярих төрөлдөг. Манай сургуулийн бас саксны лиг байдаг байхгүй. Тэгээ сургуулийнхаа багийг харсач бас л амар хэл шүү хэвээр яг нэг many дүүийн том битээ бас та нар амар хурдурд үүд шүү. Амар шах. Оролж моролоо шах. Амар. Багасаа яг сахи тоглож үзсэн баг. Тийм, бүрээ бүрээ бүрээ бүрээ атлет үз чадсан. Man man manэдэс нөлөө хол аашгүй. Хамаагүй болч шүү дээ. Сагсын сагсны яг гоё өвс тэг гүүгэл амар гоё гүүгэл. Хөлрөөл мангар хөлөрч амгар хаалга тэгсэн. Тэнгуутаа шууд биений дасгал хийж байгаа шээ. <laughs> Сонголт Монголт гоё юм гэл. Чи чи эзээ сагсын сагсанд явж лээ. 10 жилтэй л. Та хоёр хамт өдөөсөн юм шүү дээ. Гүгүй шүү дээ. Камераа багшаа дээр дээр ирэх хэрэгтэй. Тэгэхэд л бас бүр өдөржингөө гүүгээл бүр 2 цаг гараа бараг амар хүлэртлээ бүр ядралтай юм ин заяа. Тэгээ гарангуудаа биш шууд фитнес хийдэг гэсэн шүү дээ. Тэгэл гэртээ ирэл амар ядарсан. Оо юу саяхан юм биш те? Юу Америк хүн 10 жил чинь арай саяхан биш. Ер нь саяхан шүү дээ. Батаа чи бүр дээр явдаг гэсэн шүү дээ. 5 жил мэл юм. Тэ. Батаа дээр би сагсан сэгцэн дөө. Би чинь 5 дугаар ангид тэр чинь бүр юу гэх шиг. Эртний юм шүү дээ. Тий, хоёр. Гаватаж нэлийн эрчтэй явдаг байсан шүү дээ. Бис хөл мөхтөл явсан шүү дээ. Тийм. Тийм 8 9 дэх ангим. Чи юунаас гисэн явжсэн? Хөл мөхөл. Энд чинь батагийн араас орсон шүү дээ. Батагийн араас, батагийн араас шүү. Батаа ах юм өрийг өссөн. <laughs> Гэхдээ мэдгүй яг батаа ч юм чинь ч юм мэдгүй. Тэгэл нэг үтс чинь бүгдээрээ хөл мөхөлчихсэн шүү дээ. Зэндэг бас хөл мөхөд оруулах гэж утсан. Анаар бол орсон байсан. Оруулт гэсэн чинь эзэндээ нэг тоглоог. Эцэндээ ер нь л хүүхдээ хасаал ер нь нүгэрээс юм байна. Аашгүй. За зэнийсхийг хасаа аашгүй. Гэхдээ тэр нэг тийм юу нэг тийм биеийн хүч мөчний нэг тийм олцдгүй те сонирхолгүй би ингээл хөл бүгдээр сагсдсан багсдаг гэдэг юм. Үгүй би ямар ч тийм биеийн хүчний юм ерөөс хиймээргүй. <laughs> Юу илээ тэг дүмгэж яг анар зөндөө нэртэй яг танилцж яхад зөндөө ингээд нэг хэвчээд ингээд цагаа дээрмд үс юм байна л та. Тэг чи яаж дээрмд үсэн гэсэн чинь тэр нэгс тэг бирүүн ингээд цогсон чинь гарын ингээ барьж барьжсэн газ цагийн салгаад явцсан ч гэх шиг. Тийм ярьж анар уу ярьжсэн шүү дээ. Анар надад ярьжсэн. Аа. Чинээд ч амар хипхоп байсан гэж. <laughs> Тэгэл Чи өөр юу дээрмдэлчихсэн? <laughs> Хайр юу дээр юм дээр өндөлчихсөн үү? Бүр амар бүр амар үнцэнтэй юм уу? Нэг сөрхийн үнцэнтэй шээ зүгээр л. Би үл үгүй. Дандаа мөнгө л нэгчсэн. Би уцаа дээр өндөлчихсөн юм. Яа, уц дээр өндөлөв өдөржингөө бүр шаналаа шатчихсан дээр. Шаашагч. Чи дээр нүлсэн уцаа. Аа? Дээр нүлсэн. Уцаа холгоод л алтсан. Манжуулчихсан гэж. Гэтэ бичсэн. Дээрэмдэх Дээр үүл болохоор зүгээр нэг жоохон залбуу хөхтүүд малгай байл юм эли оролтод дээр өмчдөг гэсэн л та. Тэгээ тэр жоох тэгээ буйнаар олох те. <laughs> Би зөв нэг өнөө жоохон бахт өнө новшин шаж цэцэрлэг тахт. Би энэ хоёр яг өөрөө бандтай заяа. Нэг тийм Жокер музейн таанхан банк дээр тоглож байсан байхгүй юу? Ямар ч хол тэнд байсан юм биш та одоо. <laughs> Тэгэл тийшээ очил тэгэл тоглож тоглож тоглож байгаа л. Гэсэн <laughs> чинь нэг 3 2 охинтой бас нэг банд ирсэн байхгүй юу? Яг бидний бидний Тэгсч тэр зураг тэр ганд хамаагүй ширүүн гэр орол юм байна. Банд нөө. Тий. Зур бит гур гуруулаа ингээд зөө дээрэмсчдэг шээс. Мааны найз зүгээр ингээд жоох үзий мүзий гэжсэн гинт зүйлдэж жоох айгаа шатс нөөтгэн. Би одоо тэр хэлсэн юм санаж гэсэн чинь та нар хаана амьдардаг гэсэн чинь мааны найз бүр ойлж болсон. Байр хайд шээс эдгээр 47 бэ байр мэргээ ойлээдсэн чинь. Та нар гоо байранд л амьдардаг юм биш төөй. Бид нар харин гэр орол амьдардаг мэддүү мэддүү маа найз заанд ч юм даа. Тэгснэ нэг би нэг нэг дотор цам нэг цамцаа дээрэмдэл маа найз нэг бодолко дээрэмдэл нэг уйлэдсэн бүр найз нь юуч дээрэмдэлээгүй тэгээл уйлцсан ч байсан өршөөгдөн ш цамц дотор цам цамц бодолко тэгэл яг тэгш гэтээ тэр үед бол баавар шаасан тий гурван бистэ зогссон чи очиод зэрэг За энэ гурыг дээрэмдчихийг очтой. Зүр ихнээ зүр юм ярьж мэрэдсэн аахгүй. Зүгээр нэг зүр хамт тоглож мглаа нэг сөрх юм байна. Та нэг жоохон ажиглсан юм байна. Ажиглсан юм. Гэтэ тэр өдөр ч угаасаа бүгд тэ амар жоох хөтөдсөн бид нар чинь. Хэдтэй. 7 8 тэлсэн. Аа. Одооний хөлтүүдийг тэгж дээр нь төшмөрөнд тийм ер нь баг бахтай арай. Арай л баг. Өө тэг жоохон бахт сансрын нэг зарим хэсэг мэсгэр ер нь явуултгүй шүү дээ. Гараж мараж яг нэг тийм новшин яг яг газар зүүн байршил нь яг тийм дээр нь түлэх. Тэг энд энд яг нэг хүмүүн их явдггүй нэг тийм газар дээр өө юм асууя гэж байна. <laughs> Тэнгүүтэл писта гэж талшаад урагшаа. Зайл өгсөнтэй. Өө ахын дөө наашртаа тэгчих шах тий. Би бас нэг сургуулиас гар сургуулийн нэг гараж өгдөг гэсэн чинь санаж байна нэг контейнер. Яг э, тэрний хажуугаар ингээ өнгөсөн чинь 3 нэг нэг нь жоохон элиз орцод тариасан нэг 3 байна. Өө доллар ингээ тарсан болов өө мөн гэсэн чинь мэдгүй би энэ жил орсон гэсэн чинь аа наашр юм асуу чигш. Би тэр өө за яах юм бэ гэсэн буцаар явахдаа сургууль руу гөөш бас. Араас өө өө наашра өө гэж байгаа. Дуудаш. Өтгтээ зүгээр ингээ хүмүүсээ гоод өө гэж дуудаад амар муухай байдаг тэгш. А дотор шууд пал гэж явуулдаг те. Тэр өөний ааш маашж ич зүгээр л бүр шууд те. Зүгээр шууд л өөй гişээ бол. Юу харахгүй газраас аа. Тийм эсвэл зүгээр нэг өстэй яг ингээ явах өстэй ингээ газар мад. Бэмба хасаа нэг баавар хэлсэн те. Өөй дуудсан бистаа ингээ зур зодоо шаасан те. Зодсон гэж зүгээр очиод зүгээр. Аа тийм. Очингуудаа ингээ шууд чи наа таньж юм байна жинэ гэсэн. Тэгсэн чи тэгвэл сургуулаас бүр зод бүр тархаа зодсон моцсон ингээ бүр тархаж арах хашаа. Яр худлаа юм тархаадсан тэгвэл чи. Бид нар юу ч гэсэн ангиар ойж хахдаг гэсэн юм өө юм эрлийн хөвгтүүдийг дээрэн димэрэн тэгэл тэр сансрын авийнхан тэгээ дээрэнт гээд ирсэн чинь зөө Бямбад чи наа таних уу байх уу нөгөө бэнд гэсэн чиг Бямбагийн нэг байрныхан л хөвгт байсан бэл. Тэгээ жоохон Бямбагаас айж байсан ш. Өөслөр мөслөр бороо хийсэн биз дээ мэрэ. Бороо. Амар респект чадсан биз дээ шүү. Гудамжны нэр нь бороо. Тэр Бямбагийн чинь тэр нэг жоохон юу юм дээ. Дээрэлтг найз юм ч юм уу намайг дээрлэх бацаанд. Цаад би зөв бацаанд нь дээрлгүүлж байсан. <laughs> Тэгээ жоохон бахтай яагаад тэг дээрлүүлээ шахаад байдаг юм л дээ. Уусаа тэгэл айгаал эднэрээс айх хэрэгтэй гэж зүйл айчдаг л байсан. Яг нөө Эрцэнкаа шүү дээ. Эрцэнкагийн тэр хэсэгт нөө нэг <clears throat> яг нөө тэр гаражны ард дороор нэг нэг тийм шороотой хэсгэр алхаад ингээд Эрцэнкагийн урдуур гарч ирдэ шүү дээ. Яг тэр үед явжсэн чинь нэг бас нэг хитэн байна. Тэгэхэд гардаа бардаа байна дэвдсэн баха. Бас чинь хоёр байна байна. Өө юм уу та нар юу нэг аль сургуулах юм бэ? Бас нааширтаа мааширтаа шоо уурлаа шаацсан. Тэгээд чадахгүй матахгүй. Тэгээ алхас зөр чигээрээ алхасараа өө мөө яг гард ингээ хальт ингээ барьж барих гэж лээ. Тэнгүүд шууд гараа ингээ татж батгаад шууд эрцэнгээр өгүүгээ ороо шээс. Тэгсэн чи яаж чаддаг л та буцаж орд. Араас орж ирч чадчих. Бас нэг санаж нэг гуруулаа ингээд манлаа чи бит гуруулаа ингээд эрцэнгээр авсан чи нэг нь Өө халзан хамаалцан гурав хоёул ингэ дуудаж муудаг зүгээр. А тэр юм тэр юм болоо. А тийм хэдүүлээ тэр юм шүү. Манчестер тэрийг л бод. Тийм. Тэгэхэд эрцэнгээр тэр тийш бүгд орцонгээр ороагүй. А тэгэд эрцэнгээр яалаа өшөө цаашаа бүр сансрын тэргээр гүнгт буцаж тойрж сургуул орсноо. Даагийн маяг бөөнөрөнд дуудагт тэр эрэг амар зодддаг. Чи санаж нэ бүр хамар мавар цус ортол нь мөргөлж мөргөнгөт. А даагийн эрэг штэ. Даагийн ирсэн штэ. Даагийн чи оогийн би манлаа бид үдэлсэн. Яг тэр үед даагийн байгаагүй штэ. Бэсэн штэ. Бэсэн. Бэсэн. Аа хоёр хоёр хүүхдээ хэдүүлээ. Аа тийм тийм. Чи өөр бох амцсан зажилсан бохомхоо. Түү нөлөөж үл. 40 мянгатай батууш гэж мэдгүй гэж. Хотлоо хавар ороо цус бархан зодж унтцсан. Манлаас тэгээд цохож угаан шатсан. Чи юу идлээ? Чи нэ халзан гэсэн нөө юм аа гэж цохож. Жохоо тэгэхэд хамарын мөргөд зэрэг шээс. Тий. Гэтэ тэгэхэд бас гоё яс шиг шүү. <laughs> Тэгснэ яг яг дараа нь тэгж мэгш яасны дараа хин хоёр хоёлаа ярьж л юу лээ. Тий. Яг тэр Эрцэнгэгийн тэрүүгээр алхчихсан чинь нөгөө хоёр венчэг зогс. Тий. Вэжс тий. Шот айгашаас хойлох наангуудаа буцаад айчдаг. Аймгуудаа шот холоор явж тойрж явж байшаас тий. Би бистаа нэг нэг түр 8 дугаар тогтоо наа нэг дандаа нэг бистаа нэг отцсон байдаг гэсэн чинь. Оо нааш юм асан маас юу гэж дууд яг Эрцэнгэ чи би тэжээ зур тоохгүй зур яваад гцсахгүй зүхтаад. Тэгсэн чи маргааш нэг л тэр орж яг араас бүр хажуу нэсгэнт мэдээ хөх зур гараад ирсэн. Чим хөхч надаас дутаасан те ой. Ална ална гэж. Занл. Яг хүмүүс хүмүүс ажиж яачих вэ? Хойлоо эсэн шүү. Манайхаар орчих ёо. Гүүгэр ч юм үзэр юм үзэр гэж би ч ашуу шаана. Аймаа айлгсан шүү дээ. Тэгэн гот. Уцаарч нэг ашиг ууц байхгүй гэж яг Кронт гоцтар гэж зүр мэйл чи ижээдэг шиг. Шаалтаа гэсэн чиг сонсноо. Хойло энэ орц руу орчин юм аваад би зүр гэрээс юм аваад гэх юм аа. Тэгээ наад хөнгөө газар руу аваач гашаага. Хойло тийш чи эсвэл Үгүй ээ гүгэд. Жохон чигээр явсан чи араас ингэ дагаадсан хөөхгүй. Тэгсэн гутлаа өтгөн. За чүм өгөр зүхтаад үзээрэй гэсэн чи би. Харил та гэсэн зэр шууршаа гэрлэг мангар урдан гүгэд зүхтаа. <laughs> Тэгэл гэрлэг бас. Гэснэ гур дуудар дахиад хөө нэг найзтайгаа наваад дуудаашаага бүр. Яг өрхөн. Тэгэхээр тэгэхээр биш гэрлөөгөө оронгуудаа. Чи тэр замаар яваа. Гэрлөө угаасаа баг өөр нэг зам байдгүй байсан юм аа. Яг нөө нэг эсвэл бүр доовор тэгтээ тэрүүгээр явдггүй байсан. Тэрүүгээр баг бүр аюултайсах нэг гараашаар ингэж явах гэдэг гэсэн. Аа. Нэг бол гараж, нэг бол нөө юуны топ имплент хэрэггүй. Топ имплент чи дандаа барь. Би тэр бүр дуудаад ахна бас эмэг дуудаад. Эмэ битэр зур эмэ наа гэж авсан. Тэг чи эмэ эмэтэ би яажгаар авч хатна тэрлээ арснаа зур яач чадахгүй зур муу гарааш. <laughs> Одоо яах юм бэ да? Дахиж ерөөс тэгээ тэр тэрс бар тааралдаг шүү дээ. Тэр бар бууж өгсөн бахаа өвсөл. Гэтэл сургуулах юм бас тэнийг энэ захиргаан мэрхэн. Тэгэл хүүхдүүд нэг дээрэмдүүлж өрөндөл хүүхд мөхттэй. Тэгээд тах чинь нэг яг сургуулаас гарахыг тэр зам нь бас жоохон тийм мэдхгүй. Тэр сүүлрүүгээ баг амар яриад идэх хэвчтэй маань сургуулийн хүүхдүүд ихтэй эрэмдүүлээд байна. Хоёр сургууль 48 дугаар сургуулийнхаа ирж ирсэн. Ягаад гэвэл сургуулийн юунууд захирлууд уулзч болж байна. Эцэг эхнэр мэхнэр уулзсан. Гэтэ би дандаа автобусын суугаа ирчдэг сургууль. Гайвалтай гэж. Даваа талтай шүү. Эмээ тий даа нэр хөдөлгөн гэдэг надад зөвөр автобусны автобусны юу авчих тэр зорчих эрхийг авч өгч байсан шүү. Аа. 60000 мянгаар. Фүүс. Би бар тэргээртэ ганц ч унаг. Нэг хоёр удаа л явсан баг шээ. Бас тэрнээс хойш баг таархаа болсон юм даа. Тэгэхээр яг тэр тэр үед хүүхдүүд ер нь амар тийм өлөн байсан юм тийм. Өлөн ч гэсэн нэг тийм амар. Би бас нэг одоо ч гэсэн бас тийм байж л байгаа л та. Баба баба ч дээрэмд үлдсэн гэсэн шүү дээ. Тийм шүү дээ. Уцаа ингээ барьцаас зүр хажуугаар зүр мөрлөн гот зүр уцсан булаагаа ингээ яваад өгсөн ч гэсэн. Манай ингэ нэг утас сулгаач тайсан шүү дээ тий. Нэг миний тийм мэддэг шах нэрийг хэлээд яах вэ? Тэр өстө тэгээ шаа. Орчин сургуулийн гадаа нэгдгээр өнгийн буцсан iPhone өрцөн зогсож идэв. Уур өрсөн шүү. Тэр чинь шүүрээд авчмаар санагдсан шүү. Үгүй шээ шүүрчд юм уу гэж бодсноо. Бас л арай л их хүмүүс байсан байсан шээ. Тэгвэр өөрт нь болохоор бүр утгагүй санагдсах. Яаж нүгд надаас айх яаж айхгүй ингэж iPhone-о барьж чадчихна. Гэсэн чи өөрөө зүгээр. Чи тэрийг сонссон. Бид тэрийг ярьсан чи шааш илээ юм уу хаашаа шүүрдэг өстэй шүүрдэг шонхор юм байшин жоохон хөх гэсэн чи юу л яг ингээд хараа зогсчихсон чи аав нь гараад ирсэн ч ихтэй бистаа бүр тиймэрхүү бистаа нарыг отгор уур үрдэг шүү юмар хатуу юмар тархинь хаг цахид онгоч ирэх шиг яг манай хөхтмөхтэй ингээд тэгээ хотч мотоод яаж тиймэрхүү За тийм ээ. Аашиг. Сайн бол Монголны андерграунд байлаа. Тэр үеийн андерграунд стрит. Манай болохоор арай жоохон ховийн сургуулийн хөөхт болохоор баян гэж баян гэж баян гэж байна. Танаа ингэдэг амар баян баг гэдэг ус аахгүй юу? Тийм тийм тийм. Тэр гэсэн чинь ингэ танаа бүнөр ингэ явах сургууль захт тэр зүр ингэ гэсэн. Карманда яг нөө амар ил карманда болохоор шууд 500 600 600 төгрөг хийчдэг. Хамаг 12000 их мөнгө болохоор яг дотор амар нуус карманда хийчдэг. Тийм гоо та. Энэ бол дээрэмд төлөх мөнгө гэвэр бэлэн байж байгаа. Тийм план шүү дээ. Survival гэдэг шиг. Дээрэмд төлөх мөнгө шээс. 1 2 1 2. Сайн бацхан уу? Би бас дээдлийн ангийн бас танарт амар юм зур зур мөнгө зур дээрэмд шүү дээ. Тэгснэ. Тэд нэрээ зүгээр амнаа хамгаалаараа хамгаалаа гэж байгаа. <laughs> Хамс. Тэд нэрээ төгсөн басараа багт нэг араа дуудна модно гэж ойлгодог шүү дээ. Ар шатсан. Артаа стандар шатсан. Хүн болгон баран арт чи араа даах уу гэж байсан. А тэгтээ арчин хэр том бас зарим стандар тэл амар ар мартаа байдаг гэсэн тэр төвшөө бол бүр амар хүн авчирж ирсэн дээр 13-аас. Нэг зөөр нэг хоёр микро дүүрэн хүмүүс зур бөөм хүмүүс. Хүн ч гэсэн нэг бас нэг банд нар орж ирээ зодтолдохгүй шаад. Арай жоохон сэргүүд ах бас төвшөнд дуудсан нь бол. Тийм. Нэг дэж гайж байгаа шаад. Ярдчихсан хооронд нь зодлуул үзсэн мэт. Тэг баясаад тэр хоёр нь бөөнөрө төрсөн. Чи би арж марцсан. <laughs> Ийсэн чинь л бөө юм болсон юм шиг. Чи баясаа тэр бандын зодцсон гэлөө. Тэг ер нь бол баясаа бол аим шагаад. Баясаа ч бас зодддаг өстэй шүү дээ. Зодтолддаг өстэй. Хатуу яск өстэй. Чүргэр хатуу өстэй. Амар шөрмөслөг шүү дээ. Тийм. Шөрмөслөг. Амар бас нэлээд бяр мартна. Хүм амар бод. Сагсагч бол амар тоглолттой. Тийм билүү. Сагсаг гайгүй тоглолт тийм хөл өмг тоглож тоглож байхад л баясаатай ингэ нэг жоохон контакт үүсэнгөт нэг л ятсан биетэй бүр нэг өвдөө шүү. Хүн бүр цохоо өвдгөө шүү. Хөхрүүлчих гэж шахаж. Гэсэн нэг өдөр зүгээр л нэг өдөр зэн зүгээр л ингэждэг шээс баясаа. Микрофон гэж. <laughs> Шаасан гэж юу? Яа дэ үнэн шитгэх шах утсшаас тийм хүмүүсээр нь навшин шивээр нь сүүлийн үед нэг комеди дээр нэг утсшаадаг хүмүүсийн тул тухайс жоохон яриад байгаа юм. Гэтэ саяны дээр ярьсан тэр хиний түүхээс оруулах хэрэгтэй юм те. Орчлонгийн гадаа iPhone төв байна. Тий, тий, тий. Тэрийг ярих хэрэгтэй юм те. Комеди дээр. Манай сонсогч нар комеди дээр хурж ирээрээ. Өшөөс тэр нөө юу дөрөв нэг санд 9 цагаас basement. Юу лээ тамирыг нэвсээ дээрчлсэн чинь өөрсдөө бууж ирсэн. Тий, тий, тий Тэр сэний хинэд тавьж тэр амин новшин юм биш. Анти тэгтэл бас тийм. Ингээд тэгэд тэгтүүлээ цуг байлуу. Үгүй эгүй наа нэг амар нүрлөө шааж байгаа миний уцаг дээр нутдаг. Аа тэр нэг баг. Лалрын бас та. Үхсэн шүү. Илэг <laughs> тэрийг бас яар. Яа би нэг наогаас тэгж шээ. Маа нэг байрны бас нэг надас жоохон ах заяа. Тэгтээ нэг сонин нэг нэг тийм баг. Тэгснээ чи уцаа гэж тэр үчнээ Siemens гэдэг нэг уцус шүү дээ. Нэг жоохон мя. Siemens ээж ээж Siemens уцтай. Тэгээ би ээжийн уц уцаар ингээл тоглоом оглоон тоглоо. Чи уцтай юм уцтай гэсэн чи манай ээж уцтай юм уцтай. Тэгсэн чи аа тийм би тоглоом суулгаад төхөө тэр гэж. Тэгж үгүй. <laughs> Тэгсэн чи би тэндийг юм шиг ээжийнхаа уцыг шууд гэрээс авангуута орцонд тэрэнд гаргаж өгч мөгөө. Эн дээр юу суух юм уу гэсэн. Эн дээр гоё танк бас янз бүрийн худлаа тоглоом хэлэн шүү. <laughs> Суулгаад байгаа зөө юм аа. Чи наваа дагаад яваа магадгүй гэсэн. Одоо энэ явд ирэнгүүт энэ одоо энэ эсрэг талын энэ байр шүү дээ. Энэ байрны орц руу шууд оронгуудаа. За наа хүлээж юм хүлээж юм гэдэг нэг хаалгаар оронгуудаа шууд тэр хаалгаар оронгуудаа уртлаар нь бас юм дэлгүр байсан юм шиг л. Шууд уртлаар нь гараа явцсан. Тэгэл би тэнцээ нэг хүлээг л итгэж. <laughs> Шаашаа юу вэ гэсүүл рүү жоо айж байгаа догч өгшөө яасан чи зөвөрл урагшаа гардаг юмтэй байдаг чи шаашаа араас нь хөөгөөд яаж яах манай байрны хэвээр хамт тоглож моголдог хэвээр шаачдаг шээс. Тэгээ би бүр хилээд ээж мэж тэлээ аа аа маут хэлсэн чинь шууд тэр бандын гэрийг нь олоод гертэн зөөр орой нафта цогорсон. Тэгэл ороод яасан ч нөгөө банд нь 0 дотроо нуугтаад иддэг шээ. Ээж ээж аа маутын шууд галтгоонд нь уулсвал та нар одоо мөнгөө төлөөрөө мөлөр. Тэгвэл та цагтаад өгөх юм уу гэж. Тэгнэ мэгнэ. Гэтэ та ойлгож байгаа үстэй одоо чинь 9 сарын нэг удахгүй болох гэж байгаа хүүхдийн төлбөр мөлбөр. Аа ш. Тэгж юм гээш. Тэгээ хизээ ч юм уу гэж шүү. Танаа утас чи утас чи зарцсан зарж марцсан үү тэр хүүхд. Тэр байна тэгэл миний утсыг тэгэл э, тийм зарсан л зоосон. Новшин хямдханаар гэж шүү. Маань доотлоо ингэ нэг байна. Мааны юм амар авдаг ус авахгүй тоглоом болоом. Тэгээ зөв зодож мод юу Утаач аамаа гэхээр бүр зодох гэж шаад. Доотлын ингэ мэн дэ. Доотлын байл, доотлын давхрын. Аа. Яг маа 14 бол. Тэг дэж аа нэг удаа ээж тэлцэх ахгүй наа дуудаж яхад зүр уулж болох нь. Ээж тэлсэн чи ээж зүр оруулж өнгөт амар алгадааш. Үстэж ороосноо алгадаад бүр тэмүүхтэ дараа нь дараа нь тэг зод зод амар зодсож гаргаснаа. Тэгээд маргааш нөгөөдөр бас гэрлөө н орж ээж мэж нээр үйлдэлэн загинж магнад. Ээж нь болохоор тэр зүгээр нэг захтар мах зардаг хүн байсан. Тэгэл махны чимж тэгэл шít би дахиж их юм бол би бүр хүүхд <laughs> ээжийн дөрнөд дээр хүүхднээс аим зодоод ээж нас үг аим зодож модод амар шаасан шít <laughs> давхар давхар зодуулаа шээ. 3 <laughs> давхар. Тийм. Ээж ээж нь өднөр додох ээж дангинсан. Харин тэр хүүхдийнх нь ээж нь амар дотсон юм шиг л өөрийг нь. Аа. Уус нөө нэг манай ээж нь тэр өдний ээж нөө нэг. Яг энийг бол өөрөө нэг. Аа. За за за. Зүгээр зүгээр л нэг хэлчихэжтэй. Ээж чи яасан зүгээр доддог байсан гэж юу? Үгүй нөө юу л ахгүй. Ээж нь амар дараа. Ээжийг нь тэр дахин яах юм бол ээжийг нь ээж нь амар асуудал учруулах байсан байхгүй. Тийм үү. Тийм гэсэн чинь ээ. Маф байсан юм. <laughs> Ашиггүй тийм. Тиймэрхүү. Зүгээр гомдол бол миний гэрээс юм тоглоом болон алгуулдаг цагдаа мөрөд л юм. Гэтэ яг том хүмүүст бас тийм тийм рекит юм байдаг бах тийм. Зүгээр хүмүүс бие бинийгаа дээрлэхт бас дээрлэх шашин зүгээр яг нэг мөнгө зөнгө шаардж мартал дарамтлаа л тийм зөрдүүлж мөрдүүлээл. Гэхдээ арай л жоохон сериус нэг. Тийм би төрөнгөний бүр тийм их юм Үгүй бол амь насанд нь жоохон аюул дээрээ юм шиг. Эзэнгүү айл гэдэг зүгээр амь новшин сериал гардаг гэсэн Монгол. Мэдгүй та хоёр. Бүр амь зур гэр бүл ажилласан аа маав нархичм нархичтэй л охин мохин. Амар хэцүү ёо өрөвддөг стэл. Юу лээ хатар ямар хүүхд хөргөн хүн лөө да. Өвгөө аав өгч аав зодож модчдаг байхгүй цогтоо да. Ээж өмнө нь новшин ёо. <laughs> Яаж ч актингууд нь тэр үед бүр хамаагүй сайн байсан мэт шүү дээ. Тэгээд хэдэн хоног кино юм? Дээр юм. Тэгснэ хамгийн сүлдтэй нөгөө тэднийх нь гэрийнх нь өрм өрөнд орчмороод бүр амар хэцүү. Лавдаг амар зовлон учирдаг сериал бүр. Тийм. Зовлон харуулна шүү. Амар зовлон харуулдаг шүү. Бас нэг юм кино мэдхүү. Хоёр өмчөө хүүхдэн тохой. Ах トゥ хоёрын. Санжин. Аа тий тэр бүр нов. Бүр нов шин тий. Йоо зүгээр нэг хоёр нь өнчин хоёр нь хүүхдүүд байхгүй. Ээж нь ээжтэй уруулаа амьдэрдэг. Тэгсэн чинь ээж нь сүлдээ гайгаа ажиллаж байгаа архимэрхэнд орол үзэрсэн чинь нэг хэдэн бомб шуудтай асуудал тарчдаг тий. Тийм. Тэгснээр тэр бомбшууд зүр ээжийг нь алаад зүр хүүг нь тэмх цодоо тэгээд. Тэр гэрийнх нь мөх мөнгө зөнгөнд. Тийм. Тэгснээ ингээд ахын члүүдээ дүүн ингээд цаг цагтаа юм байцаа юу л ямар. Тэр чинь бүр сүүлийн ярих, сүүлийн чивэр ярих гэдэг нь шүү дээ. А тэр бүр сүүлийн юм уу? Тийм. Тэгсэн чинь нөгөө хоёр хүүхд чинь тэгээд гарч ярангуудаа зүр бомбшууд отлоо. Тэгэл амар үргэлжлэлтэй баста. Гадаа мада юм юм янз янз новшин новшин. Аав байшингийн зарчдаг лөө. Мэдгүй. Тэгснээр ээжээ хүүхд гэдэг мэдхгүй зөө ерөөсө зүгээр л гайхаш. Тэгээд хайтцсан байл гэж бодлоо. Тийм. Тэгээд бомж хийгээл тэгснэ. Яад хөлөөд. А нэг нэг охиндоо танилцдаг байхгүй. Тэгсэн чинь тэр охиныхаа гэр мөрт нарж марвал. Тэгэл нөгөө охин амар чихрэм ихрэн идэж гэртнэр чихрэм ихрэн идэх. Тэгснэ. Ааунд гэд ороод ирдэг байхгүй. Тэгснэ амар загнаа нөгөө ирэх гаргахчтай. Бити юм годомчны хөтө оруулаад бай мэдэн өмдөг охиныхаа загнаал. Тэгсэн чинь дамын сүлдэнд тастаа. Цонхны алдлаа. Үгүй үгүй. Хамгийн сүлдэнд тэгсэн чинь нөгөө нэг яачдаг шүү дээ яг тэд нар чинь нэг тэр хүүхд <coughs> тэр нөө охинтой охинтой найзлаад исэн гэсэн шүү дээ. Тэр охиных нь ангийнх нь бас жоохон хүүхдтэй жоохон фанаалан шат нэг жоохон хүүхдэн заяо нэг тэр <coughs> ангиараа тэр бандиг нөө зодож байдаг байхгүй ахыг нь зодож модоошоо. Чи яг манай ангийнх нь найзлаад байгаа гэдэг. Зодож модод. Тэгснэ тоосхоор толгорон шатдаг шүү дээ. Гүг мэдгүй лаа тэрийн сайн шүү дээ. Зодож модод чинь сүртэй амар амар сериус нь шатдаг шүү дээ. Ээж нүрж ирсэн. Уг нь бол тэр бомб шиг амар зодож байгаа байхгүй бомб шиг тэгсэн чинь ээж нүржсэн нь өө манай хүүхдээ зодтолцсон энийг цагдаад өгөх шүү дөөдгийн зур. Цодуулсан зур цагдаараа авч явж байгаа шаа. Тэгээд байцаач мацаа. Эзэн ч байсаж гэсэн. Зодуулсан хүүхдэн цагдаад авчихсан. Тэг зодуулсан хүүхдэн нөөхд уус нар чинь боомжтой. Боомжлоо. Тэгэл ээж нь энэ боомж миний хүүхдийг зодсон мацсан. Ингээл тэгсэн чинь тэрэн зур ингээд энэ цагдаа газар ингээд байсан чинь сайн дээр ингээд арч зур ээжхэн зур зур насурцсан гэж байж байдаг шаа. Йоо fuck. Тэр хүүхдээ яаж дуусна? Төнгөтэй амар санаа зов дүүмүүдэйлэх гэж явж байгаад юу хэлээд тэр юуны хүн машин даруулаад хүчтэй. За за. Өөр зөр үзэдэр зайлаар хямрааш. Юу үзчих. Зүгээр нэр Mortal Kombat үздэг ус жоохон байсан. Mortal Kombat үздэг. Тэр нэг Scorpion байгаа шүү дээ. Scorpion гэдэг нэг хүн байдаг шүү дээ. Тэр чинь амар арга гэсэн амар хүмүүнийг амар алж малаад идэг. Би экстэй юм Scorpion шиг болчиход тэр нөгөө ээж нь алдаг бомбшүүдийг бүр алан мална өөр аим төсөөл нэг ингэ шатааж атааж алаад нөгөөх нь гинжээр ингэ хоолыг цэсөөлөн өсөнө амар ууха <laughs> үзэн ядаж удаа шага тэтрээ ширүү юм Билээ багахта тийм төсөөлт өгсөн. Аа. Юу. Тэгэл ер нь бол адилхан штт. Хүн амт тэгэл зодж модж оч маалж болж байгаа. Одоо ч хай боддөө штт гэж байхгүй. Гэт ер нь тийм их боддог байсан. Ямар нэгэн хүмүүнтэй жоохон муудалцсан гутаа бас. Тийм. Тэнгүүд шууд өдөржингөө бодоо шаарддаг гэсэн. Тийм. Яаж хэрэлдэх байснаа бодож тааш. Ялах ялах юм шалтаж маташ. Тийм. Дараа нь яг юу гэж хэлэхээ бодож тааш. Занж манаш. Тийм. Яг нэг тийм. Тэгэхээр новшин бидэгтэй бас нэг байнга тэрийг бодоо өөр юм болж чадахгүй нэг байнга байнга шах. Өөр ирэхгүй бодогдоо шах. Өөр ирэхгүй бодогдоод гэж. Come on, come on. Яг л найз охинтойгоо хэрэлдэх тэр мэдрэмж шиг л адил аашгүй. <laughs> Нэг мессеж ирэхгүй байдэн штэ. Яг л тэр шиг дарамттай гэж байгаа. Өөр юуж бодогдохгүй шага тий. Хэвээ мессеж ирэхгүй нэг тэр л бодогдож шүү. Натруу мессежгүй яг юу игээд байна гэж бодож байна. Хардаш. гэж байгаа. Нэ юу вэ би нэг зүүдний талаар уншаад хүний хамгийн их хамгийн frequent шүү дээ. Ихэнх хүнээс зүүдэлдэг зүүд зөөр өөрийнх нь spouse нь э, эмэгтэй юм уу эмэгтэй хүнтэй зөөр унд чинь тийм affair өсөж э, ингэж зүүдэлдэг зөөр яваалдаж ингэж монголоор хэлдэг гэж. Гүг зөөр яах та зөөр өөрийнх нь тавьж ингэж юу. Эхнэр юм уу нөхөр нь зөөр араар тавьж ингэж аяг зүүдэл. Хамгийн зүүдэлдэг. Зөө. Мэдээ зөөр би нэг fact дээр л гэж харсан шүү дээ. Хайртай хайртай хүмүүс. Би нэг тэгж амар их зүүдэлж байгаа гэдэг. Нэг нэг ганц хоёр доо л тэгж зүүдэлжсэн. Тэгээд бүрийг ууралжсэн гэж. Ууралж муур. Яг л тэгтгэлтэй гэж байна. Нэг тэгж одонгуудаа яг сэрчээ жоохон хардаа шаачдаг тийм яг. Бүр яг нэг зүүдэн тэгчгэрэг сэтгэлд нэг мүлдэж шах. Тэр үл одоо хоолой чи хард адаа штэ тийм. Муухай зүдэлдэж штэ хоолой дээр унтахаар. Би зөв хоолой дээр унтчих учраас зөв дөлгөн зөв хард аргалт дөлгөн зөв өөр хүнтэй яа. Яа чи анаа араа тавьчих зүдэлгшээсэн. Тэг <laughs> зүдэлж чинь хамгийн айж явдаг юм чинь. <laughs> хар дараагүй утсан юм шиг. Би сүүлд нэг зүгээр л яг зүүдэндээ одоо ингэ чихэн амьдр шиг байгаа шүү дээ. Яг тэр үедээ. Яг ингэ нэг байшин дотор үйсэн чинь бас танаа бүр сүнс цоч байгаа шаа. Нэг юм хаалга ус хаалга нэг төгөмтэй аа гэл амар орилол. Наа бүр цоч байгаа шаагаад байдаг. Би ингэ нэг ширээн дээр суудсан бүр айгаа шаа. Нэг бүр гэсэн айж айсан сүүлрүү дунд туруу гарч байгаа шүү. Маа гिचим чинь айлахгүй шүү. Пистам. Уурлаа шүү. Би яцдаг шүү. Орилж мөрлөө тэгсэн чинь тэр байшнаасаа гараад тэгсэн чинь зүр ингээд юм сонин гэр оролын хашаан дотор байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь ингээд эргэн тойронд баах ингээд сүнс мүснүүд ингээд байгаа ш. Бүгд нөр би ойрлж ойрлааш байгаа. Шот задж мадахгүй ш. Тэр сүнснүүд. Эхэнд айдснаа сөүл рүүгээ уурлааш. Би болоо нэг саяхан нэг гэдэг уурчаа айдс гэсэн э, бас э, уур айдс хоёр яг нэг нэг хоёр нэг юмны хоёр өөр хэлбэр гэдэг юм билэ. Би нөө нэг ёо сахин нэг унт унтах төшөнд орой олгомор нь 2 3 3 4-аас ирсэн бохгүй бүр нуруу өвдөл буцаж ирээд те жоохон бошоо буцаж удаа. Тэгээ унтах болгондоо өөр зүг зүтэлдсэн шүү дээ зөөр. Шаал өөр сценариатай зүтүүд эхлэв шаа. Одоо санаж байна гэхдээ. Энд ганцын л санаж байна. Э, Зүүд юу нээр сайн тэг хүн яага зүтэлт юм бол. Гэхдээ хамгийн гол нь зүүдлэхээр яадаг гэсэн л те. Шууд хамгийн deep sleep руу ордог гэсэн. Орхолор зүтэлж Тэгэхээр ер нь яг зүүдлээр хүн ойрондоо орохоор илүү амардаг л юм уу? Амардаг. Тэгээд бас зүүдлээрч унтгал зүүдлээрч үгүй л унтглаач байлаа. Бас нэр амар олон олон тийм нэг юу нөө зүүдл би бас тэгж байна. Зүүдлээс ирчихгүй амар гой гой ID олцсон байдаг шүү зүгээр. Шин санаа манаа гараад ирсэн байдаг. Би бас нэг удаа зүгээр юуныхаа нөө хадгалан жокны картныхаа пин кодыг мартчихад нэг удаан хэрэглээгөө мартчих бүр олохгүй бодоолсохгүй бодж бодож хагаад унтсан чинь зөөр юм зүүдэндээ зөөрийн миний урд юм юу гарч ирчих واخгүй тоонууд кибэд гарч ирэл гэсэн би ингээл ингээл олон юу илээ 85 хэдүүлвэ гэл үзэж үзэл ингээл тоонууд яг бодсон тоонуудаа хийж үтээсэн чи яг нэг нь болсон واخгүй яг тэрийг яг босоод яг тэрийг хийсэн чи мөн байдаг шээс тэгэхээр бас нэг э, яг юу илээ амар олон олонд бас зүүн зүүн санаанд шугаса зүүднээс олсон гэдэг чинь нэг ойдлын машин ачаал авдаг зүүднээс олсон гэж яг бүтээсэн хүн зүүдэлж аваад тийм сэтгсэн гэж бас өөр чи хэдий тийм юм дээсэн мэт. Одоо нэг хими элементүүдийг чинь Менделеев яг тэр таблицын яг зүүлсэн зүүлсэн гэдэг. Гэтэ яг хөө тэр яг хими элементүүд тэр усныг л юу гэрсаадах шиг явах юм. Энийг хитрхээ урт татцсан юм шиг. Эй эй эй хүн зүүдэхгүй зүүдлэхгүй бол галзуурдаг гэж л шүү дээ. Тийм. Яг тэр зүуд зүудлүүлдэг тэр нэг тийм бодис нь болохоор хүний тархинд яг одоо тархины одоо яг энэ дух дух хавцаа, яг духны гол хавд одоо яг тархины ер нь яг гол хавд гэдэг юм л да. Нэг тийм боргоцоо шиг тийм булчирхай маягийн юм заяа булчирхай л юм шиг л. Тэгээ тэр нь болохоор ингээ хүн ингээ яг зүудл зүудэлж яхад ингээ диметал триптофин жилээ тийм DMT-гээ тийм бодис ялгаруулдаг тэр тийм бодис яг тархинд нь ингээд цуснд нь орж иж яг зүуд мөө зүудний тийм одоо юунд ордог юм шиг л. Тэгээ хүн өгөхөд биш тээ. Яг өгөхөд яг тархин бүх тэр диметал триптин гэдэг яг тэр бодисыг шахаад тэгээ өгдөг гэж л шүү дээ. Тэгэхээр яг хүн ингээ өгөхтэй яг тэр зүуд зүудлүүлдэг бодис нь тархинд нь бүр дээцэгтэй яг ингээд шахаал тэгэл өгдөг гэж бодохоор яг хүн өхөнгүүд яг тэр зүудний ертөнц рүү очдөг юм тий. Яг тэр оюун ухаан, оюун санаа нь Тэр тэгж боддог байдаг өөрөө. Тэгж боддог. Оюун санаа яг сонссон ч бас зүүн юм байна. Оюун санаа яг одоо ингээд тархин дотор өдгөө эсвэл яг тархинаас гадар өдгөө зүгээр тархин ингээ унтарчин гот оюун санаа нь одоо хайж болохгүй хайждгүй гэж юу амар усанд тесл ер нь оюун амар сонд ч одоо сүнс чинь оюун санаа юм шүү одоо ингээл бусад одоо би чинь ингээ бэлгээг харахаар ингээд гэтээ би бэлгээ биш мөртлөө бэлгээ чаас ингээ над шиг ингээ бас юм оюун санаатай өөрийгөө бэлгээ гэдэг мэдчихэж ингээ яг тийм байх шүү дээ Тэг манайд яаж байгаа ямар азар яг би ингээ өөрөө болцсон бол. Тэгээд амар сонь тий. Өмнө нь манайд ингээ төрөөгөө бахтал юуч байхсан шүү дээ. Юуч байх мэдгүй яг юу исэн мэдгүй шүү дээ. Тэгж бол гинт гиснээ би би биш байж болох л байсан шүү дээ. За. Би биш байсан бол одоо мэдгүй тэрийг олж төсөөлж чадахгүй л. Гэхдээ ямар азар би болоо шатсан. Ямар тохиолдол орно. За яаж явж байгаа юм шиг. Яг одоо яг би та нар ч гэсэн сонсож байгаа хүмүүс бас их тий хэдүүлээ энэ энэ богинохон ч юм шиг урт ч юм шиг нь амьдрлаа. <laughs> Яг одоо би байгаа гэсэн яг тийм оюун санаа оюун санаатай ингээд ухамсартай байгаа бол манай түнхээр хацтай гэсэн. Хүмүүсэд чинь тэгээд хүмүүсэд чинь тэгээд идэм л шүү дээ. Одоо бид нар бол зөвөр яг одоо нэг орчлын ертөнцийн өөрөө өөрийгөө ингэж яг ингэж харж байгаа. Манайд одоо орчлын ертөнцийн ингээд үүсэл ингээл тэр дундаас ингээл дэлхийн мэлхийн үүсэл амар азаараа ингээл яагаад хүмүүс ингээд болчихж байгаа шүү дээ тий. Хүн болгоотойг оюун санаатай болгоотойг орчлын ертөнцийг ингээ өөр ингээд тий өөрөө шууд оюун ухаантай болгоотой ингээд юм юм ажиглаж мэжглээд энэ юу юм ингээд ингээд танин мэдхүү мэдрэхүйтэй болсон. Тэгэхээр яг орчлын ертөнц өөрөө өөрийгөө ингээд яах гэж та одоо ингээд харах гэж мэдхгүй би гэхдээ яг манайд бол яг орчлын ертөнц шүү дээ тий. Тий тэр юмны л дотроос л үүссэн мэт тий. Тэгэхээр чи яг орчлын ертөнцийн нэг хэсэг байгаа сте. Зүгээр манай энэ нэг юу Тэнгэрийн заадал одоо Milky Way гэдэг шүү дээ тий. Сүүн Milky Way тэр энэ манай энэ галактикт баг юу лээ? Хэдэн тэрбум дэлхий шиг юу гариг байх байх байдаг ч гэлээр. Манай Milky Way дүү. Тийм дил хэдэн тэрбум биш ээ. Юу лээ? Одоо амар их. Юу ч гэсэн их би сая мая зүгээр амар утгагүй их зөө. Тийм юмнууд байдаг тэгчл. Тэгэнгүүтээ тийм Milky Way шиг галаксинууд бас их хэдэн тэрбумаараа байдаг гэсэн тий. Тийм. Тийм, яг тийм олон тэрбум. Тэр нөө гариг болмаар өөр dimension болох шээ. Аа? Одоо жишээ нь ингэдэг бол яг энэ нэг орчлонгчин бүр хязгааргүй гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр яг дэлхийн шиг гаригууд бас хязгааргүй байгаа гэсэн үг шүү дээ. Яг маний чиг гэхдээ арай жоохон Миний тэгсэн арай жоохон өөр бүр тэ. Арай нэг өөр амьдралаар амьдэрсэн ч юм уу. Яг тийм тийм зэрэгэлтэй тийм ертөнцид байгаа шүү дээ. Тийм. Яг зүр хэдүүлээ ингээл нэг зүудэндээ амар өгч ийн гэж зүудлээл ингээс ирсэн ч зүр яг өөр бас яг өөрийнхөө параллел тийм зэрэгэлтэй ертөнцид ингээс ирсэн. Тэнгүүтээ сая би яг өгч ийн гэж зүудлээ мөдлээ. А яг тэр тийм байвал яг зөв оюун ухаан ингээл зөв шилжээ яваад байдаг өөр өөр. Чинь яг өөрийн чинь хөлбөр яг нэг бас нэг өөр яг өөрийн чинь хөлбөр өгч байгааг чи ингээ мэдчихэж байгаа юм гэж үү. Тийм зүудэндээ ингээд яцсан. Тэр нөө нэг философи юу гэдэг чинь. Тэгэхээр шүү дээ одоо бас яг над чиг бас бусад тийм бас өөр бэлгээ бэлгээнүүд бэлгээ байх боломжтой. Бэлгээнүүд бас яг тэр өстэй өгч байгаа бүгдээр яг бүгд мэдэрдэг болов аашсан. Мэдгүй л тэгтээ боломжтой гэдэг. Дэлхий шиг юм яг яг бүр яг нөө нэг цэвэр чансаараа одоо нэг те одоо нэг шок ингээл шитгэд нэг те хоёлаа хоёлаа зураг гарах боломж нь одоо хідээс хидгээл нэг боломж гаргадаг шүү дээ бодоод яг тэр боломжоор бол хязгаар орчлын ертөнцийг хязгааргүй гэж байгаа юм чинь яг дэлхий шиг яг адилхан юм гариг үсэл яг адилхан хүн төрөлхтөн яг тийм нөхцөл байдал нь яг адилхан тийм юунод үүсэх боломж бол байгаа. Хязгааргүй их тийм хязгааргүй гэж. Never ending бүр сонирхсан юм байна. Нэг сүүл рүүгээ юм бодоод ангууд бүр утгагүй ч биш тийм тийм тоглоом дотор амьдраад байгаа ч биш шээ. Биш тийм юунд хүм <coughs> яг за мянга цэвэлчих шээ. Гөвч би ялна Тэр нөө юунд <laughs> Үгүй. Тэр ингээд нөө сим шиг байна шүү дээ тий. Simulation. Тэ нөө тоглоом. Тий, дийлэн хүмүүс баг тэр теорид баг ер нь жоохон итгэдэг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр яг өөртөө тийм simulation байгаа гэж. Зүгээр л ирээд одоо ч нөө нэг юу virtual reality гэл тий яг тийм хиймэл ертөнцөөр хөгжөөш хагаад байгаа шүү дээ. Технологи нь хөгжөөл одоо хүмүүс юм Oculus Rift гээл те. Тэр нөө виртуал юм уу шил зүгэл ингээл яг ингээд 3D юм дотор дотор нь ороолаа. Тийм тоглоом дотор ингэж явж байгаа л те. Яг одоогийн ертөнцөд тэгж бодоод байгаа юм те. Тийм зүгээр одоо яг хамгийн төгс тоглоом чинь зүгээр л яг хэдүүлээ хүн болж төрөөл одоо юм ярьж шүү дээ. Тийм бүх юм нь одоо амар чөлөөтэй читач ингээл бас юм чөлөөтэй шүү дээ те бусад Skyrim Mario ч нэг чөлөөтэй юу ч хийж болдог шүү дээ те яг тэрэн шиг Manity ертөнц болохоор яг юм тоглоом нэм зөө те яг бүх тэрийг тоглогч нь өөрсдөө яг жихэн гэж итгэдэг гэхдээ бол яг үндэ бол зөв компьютер дотор яг яг нэг оюун ухаан орцсон тэгээд зөв өөрийгөө жихэн гэж итгэдэг эргэн тойрноо ингээ ажиглаж мажиглаж байгаа юм юм юм ингээл мэдэрч өдрөлөө энэ ширээн мэрэн гэдэг яг тийм оюун ухаантай болцсон яг нөө нэг тархинд яг ирж байгаа бүх одоо энэ мэдрэмж мэдрэхүүнүүд чинь зүгээр л тийм сигналууд өгдөг гэж тээ тамира тамира <laughs> одоо ингээл нөө нэг юм юмтэй юмд хурж мөрөөл одоо энэ хатуу байна энэ зэрэг зөөлөн байж гэдэг үү тэр мэдрэмжээр тархинд ирж байгаа зүгээр сигнал болохоор л бид тэгж мэдэрч байгаа тэр тэгэхээр зүгээр л яг тархинд яг зүгээр яг тэр яг мэдэрч байгаа юм шиг сигналууд энэ яг матрик шигтэй ингээл өгөөл ингээм толгоонд нь ингээл програм зүр бичигдсэн үү те Тэгэхээр ингээ менежер матрикс нараас нэлээд үнэмшлээ шат. Амар шат шат. Тэр боломжтой. Тавричээс юу ярьчихсан бэ? Эндээс өмнө. А зүгээр нэг комикс дээрсэг тийм амар олон дименшнуд байна шүү дээ. Суперманы бүр ингээ яг Суперманыг одоо үеийнхэн заяа тэгснэ. 70 80-ад оюун Суперман супер яг тэр супер хатуудын хэсэгч арай жоохон өөр өдөн шүү дээ. 70 80-ад тий арай жоохон нэг жоохон дээрээ яг тэр зөөр дименшнтэйгээ нийлцдэг шатсан нэ. Тэр яа тийм. Яг дээр энэ тэр хот супермен тэр одоо яг тэр голден тэр супермен ярьж байгаа л зарим нээр өөр өөр бааtruуд. Аа. Тэгэл бүх байлж мэлтэж байгаа. Тий, нэг зарим сайнлууд нэгдэл бүх мууд эхлээ бууталд нь бүгд нэгдэж юм гэдэг юм байна. Амар лааж магаад. Бөө юм болж тэр комикс тэр. Тэгснээр нэг Lex Luthor үүдэн шүү дээ. Тий. Тэрний яг нэг яг мэдгүй л тэг шиг. Супермен нэг дайсан байж талцсан. Амар ухаантай байсан. Яг тэрний яг тийм залуу version гарч мараа шүү. <laughs> хамгийн амар л зүгээр л бүх баатарт нь зомби болцсон гэдэг үстэй. Нэг өөр ирсэн. Супер баатарууд нь. Тий. Халк малк зомби боллоо. Тий, Avengers-ийн бүх пистанер, Spider-Man бүх зомби. Avengers. Тэр чинь Marvel, тэр чинь Marvel аахгүй. Тэр жоохон алиал алиал таа. Гэтэ гоё шүү дээ. Гоё л гэхдээ DC-гийн яг тийм бас байдаг байхгүй. Тэр нь бүр хамаагүй зэв. Serious нь шатаж бүр. Тэр чинь нөгөө Batman, Superman, тэр нь болохоор нөгөө Green Lantern-ы бүгжээд шүү дээ. Тэрний хар бүгжийг зүүцснэг бас та гараад. Тэр зөв хүний буудаал өхүүлэг зомби шиг гэхдээ арай ухаантай тийм бас таалаа шүү. Амар шатж тэр дээр. Damn. Гэтэ бас тэгэхээр би комик гэдэг утгаар Америкт бас зөвөнтэй. Яг өөртөө зүгээр л фантази зохиогоод Японд ч гэсэн амар гоцтой тэгэхээр. Тийм. Фантазим зохиогоол одоо ингээл бүр хэдэн сая доллар ингээл олж штэ. Хийсэн амар гоё штэ тий. Кинонууд нь хүртэл бүр амар шааж штэ. Одоо одоо дах Avengers, X-Men, Batman, Superman зураг утгагүй устаагаа яг бодоод үзэн зүгээр л амар хүчтэй. Тэгсэн амар хурдан. Тэгснэ зүгээр ингээд аль аль нь мангар зурхатуу. Юунд ч буу муу ямар ч юм баг ингээд өөртний физикал хүчтэй бараа амар хүчтэй шүү баг даймаж өгөхгүй. Тэгснэ нүдээрээ лаал зурддаг. Тэгснэ амаараа хөлдөөдөг. Тэгснэ бас дээрээс амар хүчтэй супер баркод шуурах хүчтэй үлээдэг. Тэгснэ нисдэг. Тэгснэ юу вэ? Сансар мансар тамаагүй шатдаг. Тэгснэ нүдээрээ бүр амар хэдэн зуун километрийн цаанд байгаа юм зүгээр хардаг. Хаана нэвтэлчээс хардаг. Амар хол байгаа юм бас сонсдог. <laughs> Амар бүр бүх барыг нөө флаш шиг хурдан гүйж мүт. Тийм, флаш шиг сурдан. Тэгсэн дэлхийг эргүүлэн шахаад байдаг гэсэн нэг хуучны Супермен дээр яг нэг юм болцсон чаг дэлхийг буцааж эргүүлсэн чаг цагийн хугацаанд ухарж байгаа. Тэр аймаа. Нэг комиксэн дээр яадаг шүү нэг юу. Infinite Mass Punch гэсэн нэг гараага гараа яг нэг гэрлийн ордны яг арай жоохон доор газар доор хурд тэгээд чичиргэж байгаад ингээд дэлхийн мэлхийг цохлоор бүр дэлхийн мэлхийг эвдэртэл цогтдог. Шаалтаа. Тийм өчт. Супермен зүгээр л шааша энэ ер нь дэлхийн амаг энэ төрхтэй тэмцэж байгаа зэрэг дэлбэлээ зүгээр сансарт ганцаараа амьдрий наран дээр зүгээр те ганцаараа амьдрч амьдралтай их шах. Яг босоо сумраас хүчтэй амар хүчтэй бай зүгээр нэг ажил хийгээлтэй нэг юм сэтгүүлч хийдэг гэсэн шилдээс та болоо шах. Нэг охин мохин яах гал. Фрэнд зонд болоо шах одоо гэж. Фрэнд зонд орно шах. Яг тэнтэй одоо өргөж өргөж шүү дээ. Яг супермен байхдаа шаадаглах л та. Өтөрөө ч хойло би мэддэн шүү дээ. Аа мэддэг болч тээ. Тэр хөөхн нь бас супер хот руу зүгээр зүгээр л байх супер суперменээр авруулдаг гэж. <laughs> Дандаа даалгуулдаг. <laughs> Дракула гэж. Сүүлийн үед вампирууд гэж жоохон гомо олгоо яцтай энэ Twilight. Царайд Vampire Diaries, Myris гэх нэг охтуудын үзэх төртэй нэг тийм бол гарч ирээ. Vampire залууг мөрөөдөө шахдаг охтууд. Тийм. Йоо царайд ийм л. Вампир зүг Монголд амар тийм сороч мороч шиг өмсөл өс мөсөө нэг тийм шоуд гэдэг стандар шээс тий. Тэгээд амар амар хурдан болцсон тий вампир зүр. Эдвард метр чинь хурдан гүгэн шаа. Гинт гинт гарч ирэл. А тэгсэн бас чон моннууд тэр нэр гарч байгаа шаа. Амар бас царай. Чон вампирууд дандаа цуг байгаа шаагаад байна тий. Энэ нэг хүн хүн чон тэнгуүтэй вампирууд нэг дээр үед Гэтэ яг Джек нэг Джейкоб ч яг нэг Twilight 2 дээр нэг амар бак болсон шүү дээ. Тэнгүүдээ нэг Белла мотоцикл унж байгаа нэг унаа шаачдаг шүү дээ. Тэнгүүд цус гарсан чинь тэр заавчгүй бодулка тайлдаг шээс тэг. Яг камераар яг ингээ яг бүхэл бие нэг авч гардаг тий. Зүгээр нэг жоохон шаардлагагүй санагдсан шүү дээ. Би нэг тэрийг яг нэг охинтой цог өдчихсөх тэр үедээс болзоонд явж байгаа. Шаашаа гэж бодсон шүү дээ. Ходны хямдхан юм ийгээ шээ. Тэгэхээр тэргээр юу вэ? Бара амар их ад болсон шүү дээ тийм шүү дээ. Тэр үед гинт Shark Boy ясна гинт бакерч гарч ирэл. Тэсэн чинь яаж юу лээ? Бүр шууд Twilight нэг нэг дууссан дараа шууд амар сал хийж эхэлсэн гэсэн шүү дээ. Амар диет мэдэрдэг бүр мэрэгжлийн юм уу та. Тэгээ дээрээс нь ч угаасаа тэрнийхээ өмнөөс амар юу? Martial art-аар амар хичээлдэг гэсэн болохоор. Угийн жоох усоор болчихно уттай. Тэгэл. Гэтэ яг амар пак юм шиг санагддаг гэсэн тэгээ жийхүү. Одоо ерөөс тэгэх санагдталцал сарахад. Маринд маринд байхгүй. Тийм. Зүгээр нэг зузаан тий. Гоё гоё л амар гоё байдаг тий. Яг тийм бодоо модоо гэж бол амар мэл. Манай Монгол ах бас сая авраг болсон шүү дээ. Дэлхийн авраг. Бодгийн. Тийм. Хин Нурлан гэдэг. Аа тэр ч амар л да. Йоо. Монгол юм уу? Бараг өөхгүй мэл шүү дээ. Бүр ингээд бүх юм бараг болчихно амар гоё ингээд. Тэр ч аах би ирчээ ахчих ингээд мангар хүн дэр ингээд мөрийг ишээ гацаа. Амар хүн дэр хийж ээж гал бүр мангар би бүр ямар амар болчих юм бодолтойсахгүй. Ингэж болно аим ингэж харж очсон зүгээр л гизээ ингэ гаргач зүгээр 8 аим рөгжсөн болт гизний болчихлаа. Йоо. Ингэ нүдний шилдэг зүр. Хоёр гой санагдах тэ өөрсөн. Өөрийгөө бүрэгдэх тэгж хөгжүүлэх. Маш манафич бас нэг амар хүчтэй штэ гэсэн шдэг ш. Бэр амар утгагүй хүчтэй. Хамаг хамаг юмнуудыг хийснэ. Намаа дээрээ суулгаснаа гэж хүлээрээ шахаж байгаа ш. Зүр утгагүй ш. Тийм. Зүр ингээд юу ч биш. Тэг ингээс одоо ингээд суулт хийжтэй те. Тийм. Мөрөн дээрээ тавьж байгаа. Мөрөн дээр тавьж байгаа. Тэгээ сууга босгонд ингээ хоёр ингээ төмөр рүү хуурч байгаа юм шиг аим юу. Америк манаас Америк хүмүүсээс тэгдэг гэсэн чинь. Америк ангийн хүмүүс. Тэр нөө weightlink lifting хүмүүс бүр амар бэк. Суулт тэнгууд нь хоёр юмнууд нь алж байгаа шээ. Тийм бүр ингээ хуурах гэдэг юм шиг юу санаж. Яа. Тэр нэг шатвар 10 жилийн хүмүүс ч бас. Тэгээ тэрийг одоо килограммаар хэдийг өргөдөг гэсэн. Лавдаг 200 200 300 гэж. Тийм үү. За 300 шмит юм бодлоо. 200 200 гоё нь бол бүр амар хүчтэй тий. Ялангуяа тэр нөө хөл мөдө холдогдож бүр амар. Лавдаг нэг хүүхд 300-аар суудаг гэсэн. Тэр нь баг 15 тах хөтгсөн. Гэтэ амар бүд өргөн том бит. Яг тийм бэк амар гоё биш бэк шүү дээ. Тийм павер лифтер шиг бийтэй. Энд тэгэхээр нэг ер нь яг э, Америк тэр нэг том битээ. Тэгээ дээрээд бас тийм биш байсан юм л шүү дээ. Дэлхийн 2 дугаар дайн маань юу Америкийн зэргүүд гэсэн зүйл нэг энэ чөрөнхий санараа. Тийм зүгээр одоо нэг дэлхийн бусад улсуудтай л адилхан. Угаасаа нэг юу лээ. Илүү хүмүүсээ сайн хаолж моллоо л тий. Витамин, витамин тиймэрхүү юмнууд уураг муураг уугаал сайн ясар болт гэсэн. Нэг юм уу та. Лээ. Линкольн ч хэдэн хэдэн онд лээ? 1800. Тэр мөрөө онд ч Америкт баг Линкольн л баг амар 6 фут өссөн шүү дээ. Тэр чинь бүр баг бусд хүмүүсээс баг амар өндөр өссөн гэсэн шүү дээ. Тэр хүмүүсүүд нь багт бүгд л нэг хамгийн нэг нэг дундчаараа Европоос ирсэн. 70-аад тэмхүүд нэг жирийн. Ликол бүрэг Америкт яг төрсэн юм уу? Тийм. Монголчуудыг тэгээд хэдэг гэсэн Чингис хааны үед амар том биетэй байсан байсан. Тэр үний юм болов. Ой, савдаг. Гэтэ Монгол хүн чинь дээр энэ юм уг нэг цагдаа магтаа дээр энэ цагдаа магтаа хувцас дарахад бол нэлээд том биетэй байсан. Сайн пирамирсан. Тийм хүн бэлгээ сахлаа сахлаа микрофоноор яагаад тах юм. Тий. Лавдаг юу лээ? За чи ярив. Мэдгүй би юу ч ярихгүй. Одоо нэг Америк маринууд ч амар бирхүү байдаг шүү дээ. Ер нь л айранд орсон хүн гэлээс нэлээд байгуулах. Басгал масгалыг л бас хийж байгаа юм. Бэк хоол үдээс нэлээд бэк. Манай армийнхныг харангууд бас нэг жоохон жижиг юм үтгэв тий. Тий. Гэтэ яг яг нөгөө нэг юм уу нууд нь торгон зэрэг мэргүүд нь болохоор яг өндөр тийм биерхүү баг нартай тэнснээс зөвхөн харагдах гэж л ер нь бол баг зорилго нь бол тийм шүү дээ тий. Эсвэл үгүй юу? Харагдах юунаас ч гэсэн тэгэл илүү том биетэй яриа цуглаглах байхгүй. Тий. Маа то 3 уулцсан 3 өндөрлөг гэсч баг 3 1 м 60 мартай бүр нэг. Тий. 3 5 хүмүүс таа. Гэтэ дээр үед хүмүүс ер нь тийм байсан бах тий. Манжи үед л монголчуудын юу хүн амын тоноор багассан юм л дээ 500 мянга л болсон. 6 тий 600 мянга. <coughs> Яг бүр устгаж ирэхлээр мал маллах хүн баг байхгүй болчихгоо. <coughs> Тэгэл за байлах асуус байлах заавал хэрэгтэй болж ирсэн. Манайдын цус тэгээд холдсон юм шүү те манжууттай. Оо холдсон юм зөндөө байгаа. Тэгээд тэгээд бас гайгүй л ахалтай яг монголчууд дотроо бас яаж маа нэг амараас гад нэг соёл нь өөр болохоор бас дотроо жоохон яддаг юм шиг өнгөдөг те дотроо ч ихтэй монголчууд монголчуудтайгаа л яддаг гэхдээ ер нь бол дэлхийн бүхэл улсууд тэгэл хоорондоо холилдсон шүү дээ тэгэхээр бол яг цэвэр цэвэр юм гэж бол баг байхгүй тий заас тийм дээ цэвэр монгол гэж зөвхөн гэхдээ бас тэр чинь муу юм шиг үлээ нэг талаараа зөвхөн баг цус ойрт гавилт ч юм те зөвхөн одоо тэр авийнхаа хүмүүстэй ингээл яагаад хэдэн 100 жил мэл ингээл ясаар бол тэр дунд ч бас нэг өөрийнх нь цусны хүнтэй бас таардах боломж байгаа шүү дээ. Юу ч гэсэн аль болох өөр өөр генүүдийг холиод ингээд шинэ ген гаргахаар л илүү одоо аль алихын давуу талыг авдаг л гэдэг юм. Одоо чинь Европ хүний генийг Аз хүний гентэй бол аль аль давуу талыг авал тий. Африк хүний илүү сайн гарч Африк хүний гэн жаараа том том бомбо мовттой гэж. <laughs> Кивигийн нам нь арай жоохон гоё. Аа тэгэж. <laughs> За зэдэлээ дуусах уу? Харид тэ 10 өнгөрчлөө шнэ. Гэр орно хари залуучууд ээ та бүхэндээ. Let's go. Бид нар бас жоохон танихгүй хүмүүсийн талаар манлаа нэг тийм жоохон ойлгомжгүй юмэрсэн бол тэгээ те. Уушлараа гэж. Баг настайгаа тодох бас хэрлээ те. Дунд нь бас жоохон сая deep person те. Галактик, Орчлон галактик ан амтд аашиг. За Rest in peace. Бах ти тах ти. Rest in peace. Rest in peace bitch. Чиний мян буруу байсан ч би чиний таар Чиний мян гуру байсан ч би чиний тал Юу ч болсон бай би чиний тал байна Хүсэн зүйлээ хийх хүснээрээ далтай Чамд хамаагүй хүмүүсийг өртөө битгий хаалтаа Чиний буруу байсан чиний биш бусдын алдаа Чамаа мэдгүй хүмүүс чамаг шүмжлэхээс шууд бодно Чиний хүсэл тийм мөлийг бид нэр зүгээр дордуулсан чамаа сэтгэлээр унгасан хүнийг би шууд буудан чиний дургу хүмүүст автоматар шууд дургу би хин чам руу чишлэхийг би хүлэн зөвшөөрөхгүй чамаа гомдоосон хүний би хийзэж өршөөхгүй надад идэг охин мэн би үргэлж чиний талд хүсэн зүйлээ хийнэс шахахгүй бус юу гэх маа чиний мянга байсан ч би чиний тал чиний мян буруу байсан ч би чиний тал чиний мян буруу байсан ч би чиний тал чи бусны юг сайсан ч би чиний ял тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал би байна чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал би байна Би чиний тал чи гимт хэрэг хийсэн ч Яа чи улаан цайн худлаа хийсэн ч Ямар ч үед би чинийг ард тал байх болно Намаа мэдэрлэн муу зэм үү гэж хүмүүс гайх болно Тэр намаагүй чиний төлөө юу гчин Түндэ би жаргалтай чиний төлөө юу гчин Чиний муу Эцэг дотроо төвөгч надад бус нь намаагүй би чамд л идэг чинь чиний яах ми чамаг юунаас ч өмгөөлөн чиний юугч дэмжиж бата замыг хөнгөөлөн ямар ч асуудлыг зөрөгтэйгээр хамт гатална би чамд үгийн 80 жилийн айгүй баталгаа чиний мянга буруу байсан ч би чиний тал чиний мянга буруу байсан ч би чиний тал чиний мянга буруу сайсан ч би чиний тал чи бусдын юугаас сайсан ч би чиний яар тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал би байна чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал чиний тал би байна ямар ч тохиолдолд Би чиний таар юуж болж исэн. Би чиний таар дуртай бүхнээ хий. Би чиний дан бусдасаа лавч өг Би чиний дан ямар ч тохиолдол Би чиний дан юуж болж исэн Би чиний дан дуртай бүх нэхий Би чиний дан бусдасаа лавч өг чиний таар чиний мян буруу байсан ч би чиний таар чиний мян буруу байсан ч би чиний таар чиний мян буруу байсан ч би чиний таар чи босны югээс айсан ч би чиний яар таар чиний таар чиний таар чиний таар чиний таар чиний таар чиний таар би байна чиний таар чиний таар чиний таар чиний таар чиний таар чиний таар чиний таар би байна